در سوره قصص گویا گفته میشه خاطر مسئله توحید برای شما مشکلات میاد تحمل کنید مرد باشید و نهزت را ادامه بدید تبلیغ را ادامه بدید اصلا پروا داشته نباشید موساگونه باشید در این سوره قصص موسی ذکر شده یعنی داستانهای مختلف موسی علیه السلام از بدو ولادت از و ولادت تا رفتن در کاخ فرعون و بعد هجرت کردن به سوی مدین و از مدین همسرش را برداشتن و برگشتن و رسالت خدا را تحویل گرفتن و دوباره آمدن پیش فرعون و بعد غرق فرعون نابودی فرعون و بعدا ادامه کار با بنی اسرائیل همه و همه در این سوره بیان شده به این خاطر این را میگن قصص یعنی داستانهای مختلف موسی علیه السلام که خلاصه این داستانها این میشه که در راه توحید در راه دین خدای عزوجل مسائب هست کسی که بخواد تبلیغ بکنه مسائب هست فشارها هست مشکلات هست اونها را برداشت بکنید اونها را تحمل بکنید موسی علیه السلام که داستانش زیاد در قرآن میاد من قبلا خدمت شما عرض کردم یک دلیلش اینه که مشابهت زیادی با رسول الله دارد شرائط موسی و مشکلاتی که بر موسی هست فشارهایی که بر موسی هست و هجرت میکنه خداوند عزوجل بعدا در همین هجرت دشمنش را نابود میکنه کذا رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین داستان موسی علیه و السلام برای هر دعوتگری که دعوت دین را انجام میده بهترین الگو هست و یکی از بهترین الگوگیری هایی که ما باید از این سوره بالخصوص داشته باشیم اینه که در راه دین باید مشکلات را تحمل کرد نه هراسیم جا خالی ندیم فرار نکنیم نترسیم هر چند دشمن قوی باشد از فرعون دیگه قوی تر دشمنی نیست هر چند دشمن قوی باشد نترسیم خدای عزوجل وقتی که موسی را یاری کرد هر دعوتگر مخلص دین خودش را یاری میکند و کمکش میکند لذا الله تعالی داستان موسی را ذکر میکنه اکثر ابعاد این داستان ها را شما خاندید به همین خاطر انشاءالله به ترجمه بسنده میشه و هر بخشی که نخاندید تو این سوره به تفصیل میخانید اونم نیازی به تشریح ندارد واضح و روشن هستن تلک آیات الكتاب المبین این آیات آیات کتابی هستن که کتاب مبین هست واضح روشن صفت کتاب که مبین میاد اشاره به چیه دلائل نقلی اینجا همیش دلائل نقلی از موسی است مراحل مختلف زندگی موسی علیه السلام الله خودش اشاره می کند و بیان می فرمد نتلو علیک من نبع موسی می خانیم بر تو بعضی از اخبار موسی را و فرعون را بالحق بحق بعضی از اخبار را بحق یعنی کاملا صحیح و مطابق واقع دقیق لقوم یؤمنون برای قومی که ایمان بیارند ان فرعون علا فی الارض همانا فرعون تغیانگری کرد در زمین تغیانگری کرد سرکشی کرد چیکار کرد و جعل اهلها شیعا اهل زمین را اهلها یعنی اهل الارض اهل زمین را گروه گروه کرد شیعا یعنی دسته دسته گروه گروه معنیش چیه گروه گروه بعضی میگویند که از مردم کار میگرفت شغل های مختلفی یک گروه آقا کار شما کشاورزیه گروه دیگر کار شما بناییه گروه دیگر کار شما دامداریه شما کارتون معدنه شما کارتون راسازیه ترتیباتی داده بود و از اینها سخت کار میگرفت به این معنی هست اشاره به ظلم فرعون است اصنافا شیعا یعنی چه اصنافا فی استخدامه مردم را دسته دسته کرده بود به خاطر خدمت گرفتن لیستعمل کل صنف فی عمل هر گروهی را هر سنفی را یک کار بگیره من بناء و حرس و حفر و غیر ذلك من الاعمال الشاقه یک گروه بنایی ساخت و ساز یک گروه کشاورزی یک گروه حفر چاه و قنات یعنی مطابق حکومت اون زمان خودش مردم را دست دسته کرده بود و از اونها به کوب کار می گرفت یک تفسیر اینه یک تفسیر دیگری که بیشتر علما ذکر کردند اینه که مردم را گروه گروه کرده بود یعنی مردم را با هم دیگه به هم انداخته بود تا راحت بتونه حکومت بکنه بین مردم بغض و عداوت درست کرده بود مردم دیگه با هم درگیر بود هیچ که به فرعون فکر نمی کرد که تختش را حکومتش را ازش بگیرند همین که میگن سیاست انگلیسی این سیاست انگلیسی نیست اصل سیاست فرعونی است انگلیس از فرعون یاد گرفته نه که تفرقه بیندازو حکومت کن پس بعضی میگویند که شیعان یعنی فرقا مختلفه مردم را دسته های مختلفی گروه های مختلفی درست کرده بود قد اغرا بینهم العداوه والبغضاء بین اونها بغض و عداوت انداخته بود لالا تتفق کلمتهم تا که با هم دیگه جور نشند با هم دیگه درست نشد. به این معنی هست که وجعل اهلها شیعا متوجه شدید یک تفسیری دیگه هم ذکر میکنم اون اینه که فرعون مردم را گروه گروه کرده بود همون کاری که بسیاری از حکومت دنیا امروز میکنند به یک گروه که مال خودش بود میرسید به یک گروه که مال خودش نبود رسید یعنی تبعیض متوجه شد مثلا اونجا در مصر دو گروه بودند عمدتا یک گروه را میگفتن قبطی یک گروه را میگفتن سبتی قبطی قوم خود فرعون بود سبتی ها اثبات یعقوب اثبات شما خاندی نه اثبات یعقوب اثبات ابراهیم سبتی هم میگفتن ابراهیمی هم میگفتند بنی اسرائیلی هم میگفتند اینا یکی بودن پس به قبطی ها می رسید به سبتی ها نمی رسید بعضی گفتند بعضی از علمای معاصر که تفسیر انقلابی میکنن میگن به این معنی هست که فرعون تبعیض قائل بود یک گروه خادم بود یک گروه مخدوم بود یک گروه آقا بود یک گروه نوکر بود به این معنی هست نابرابری تبعیض بیعدالتی پس اینم سیاست فرعونه که اونی که مال خودت هست هرچی بهش بده بهش برس پست بده مقام بده جاده درست کن و و هر چی که امکانات گروه دیگر دیگر در محروم ترین شرایط به سر ببرند رضا الله می فرماید ان فرعون علا فی الارض همانا فرعون تکبر و تغیانگری کرد سرکشی کرد در زمین و جعل اهلها شیعن اهل خودش را دست دست کرد ببخشی اهل زمین را علا فی الارض و جعل اهلها اهل زمین را یستضعف طائفه منهم یک گروهی را یک طائفه را ضعیف قرار میداد همین بنی اسرائیل طائفت منهم چطور ضعیف قرار داد یذبح ابناءهم و نساءهم میکش ذبح میکرد پسر بچه هایشان را و زنده نگه می داشت دختر بچه هایشان را انه کان من المفسدین همانا این فرعون با این کارش از مفسدین بود فساد اهل فساد بود اما خدای عزوجل چه اراده داشت ببین یک اراده مخلوقی یک اراده خالقی یک اراده مال فرعون هاست یک اراده مال رب فرعون هاست و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ما می خواهیم یعنی اراده داشتیم اینکه احسان کنیم ان نمن احسان کنیم زیرش نیست دینی و دنیوی احسانات دینی و دنیوی علی الذین استضعفوا فی الارض بر آنهایی که مستضعف شدن در زمین و نجعلهم ائمه اون مستضعفین را ما قرار بدهیم امام اونها را ائمه و پیشوایان زمین قرار بدیم ائمه اینجا نوشتن ملوک و ائمه الدین اونها را پادشاه صاحب قدرت و ائمه دین قرار دین مستضعفین را و نجعلهم الوارثین و اونها را مالک وارث زمین قرار بدیم وارث زمین مصر و بقیه زمین ها چنانچه الله عزوجل انقلاب موسوی را انقلاب موسوی را دستور داد که ایجاد بشه این انقلاب موسوی آخر شما دیگه جریان را تو قرآن خاندید منجر شد به اینکه همین مستضعفین همین عبید اینایی که برده و بنده بودند و غلام بودند اینها نجات یافتند اون مستکبرین تمام نابود شدند و وارث اینها شدند این مستضعفی شدن دیگه قدرت دیگه مالی نبود این خداست که انقلابی میاره اونایی که در رأس هستن اونا میان پایین قرار میگیرن اینایی که پایین هستن میان بالا قرار میگیرند لذا الله فرماید و نمکن لهم فی الارض الله میخواست که و نمکن لهم ما میخواستیم به اونها قدرت بدهیم در زمین یعنی قدرت حکومت و نجعلهم ائمها و نوری فرعون و هامان نشان بدهیم به فرعون و به هامان و جنودهما و جنود انها منهم از انها ما کانو یحذرون آن چیزی که از اون بر بودن بودن و میترسیدن از چی میترسیدن فرعون همین خواب را دیده بود یا ها و پیشگوها بهش گفته بودن که از بنی اسرائیل بچه مولودی متولد میشه او تخت را پادشاهی را از بین میبره میبره همون چیزی که میترسید از اون اون را میخواستیم بهش نشون بدیم که این میشه ولو اینکه تو ازش میترسی خدا میاره تو خونه خودت بزرگش میکنه با هزینه خودت خدا اون را رشد میده خدا میخواد نشان بده که قدرت های شما پوشالی اندرزشی ندارند ببین چطور در مقابل این فرد عاجز میشه ناتوان میشه اینجا بحث هامان آمد به صورت کوتاه عرض بکنم که بعضی از مخالفان در زمان ما که بر علیه قرآن ایراد گرفتند یکی از ایراداتشون اینه که هامان وزیر یکی از ملوک ایران بود وزیر یکی از ملوک ایران چند صد سال از نظر تاریخ بعد از موسی و فرعون بود قرآن قاطی کرده علیه بالله این اعتراضی که میگیم قرآن قاطی کرده این حامانی که چند صد سال بعد این برده وزیر فرعون قرار داده این یکی از اشتباهات تاریخی قرآنه در حالی که اینا کور خاندند تنها هامان اون حامانی نیست که تو ایران بوده وقتی که قرآن میگه که هامان وزیر فرعون بوده ما میگیم که همین درسته کتاب خداست و بعد اگر هامانی بوده در تاریخ داریم و وزیری ده از وزرای ایران بوده خو خب این با اون تضادی نداره مگر همنام کم داشتیم همنام کم داریم مگر موسی علیه السلام برادری نداشت به نام هارون مریم هم برادری نداشت به نام هارون نگفتن یا اخت هارون رسول الله را پرسیدن یا رسول الله چطور میشه که اون هارون برادر مریم باشه رسول الله فرمود که در گذشته مردم اسم بچهشون را به اسم صالحین میگذاشتند یعنی چه؟ یعنی این هارونی که برادر مریم هست اسم این را پدرش به نام همون هارون گذاشته گذاشته هم نام بودن دیگه اشکالی نداره و جالب اینجاست ببینید خواهر موسی خواهر موسی اینجا شما میخوانید که وقالت لاخته میگویند که قول محقق و درست اینه که اسمش مریم بود اسم خواهر موسی هم کیه مریمه این مادر عیسی هم اسمش کیه مریم اون خواهر موسی اسم برادرش کیه هارون این ارز کنم که خواهر این مریمی که مادر عیسی است اسم برادرش کیه هارون اون مریمی که خواهر موسی است اسم پدرش کیه عمران موسی ابن عمران این مریمی که مادر عیسی است اسم پدرش کیه عمران از قالت امراتو عمران همه اینها هم نام هستند این هم مریم دختر عمران خواهر هارون اون هم مریم خواهر هارون دختر عمران مگه هم نام باشه اشکالی داره به نام صالحین در یک قبرستان میگویند در بخارا محدثینی که اسمشون محمد بود و اونجا دفن هستن 400 نفرند 400 نفر محدث اسمشون محمد همه یک جا قبر هستند مردم بالاخره نام بگذار همه محمد بوده محمد محدث خب کسی بگه این در قرن دوم نبوده در قرن سوم بوده دیگری میگه نه در قرن چهارم بوده خیلی خب تعارض نداره هم در قرن دوم محمد بوده هم سوم بوده هم چهارم هم پنجم همنام زیاد بوده اینه که اعتراض دیگری نمیتونه بکنه میگه نه هارون هامان وزیر فرعون نبوده وزیر یکی از ملوک ایران بوده این غلطه اگر یکی از ایران بوده هم شاید بوده ما با اون کار نداریم اما قرآن وقتی که میگه وزیر فرعون هم بوده همنام هم در گذشته زیاد بوده لذا الله می فرماید و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون ما نشان میدیم به فرعون و هامان و از آنها آنچه که منهم یعنی از بنی اسرائیلی ها ما کانو يحزنون اون چیزی که می ترسیدند لذا داستان از کجا شروع شد موسی تازه متولد شد تازه متولد شد از اینجا الله آغاز می فرماید الله الهام کرد یعنی در دل مادر موسی این مسئله را انداخت حتما این کار را بکن هیچ مشکلی برات پیش نمیاد و اوحینا اوحینا به معنی الهمنا الهام کردیم در دلش انداختیم و اوحینا الى ام موسی به مادر موسی الهام کردیم ان ارضعیه تو خونت راحت بشی موسی را شیر بده نگران نباش وقتی که خطر نزدیک بود گفتن خانه های محله شما را داره میگردند اون زمان تو صندوق چش بکن بینداز تو دریا فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم هرگاه ترسیدی بر آن بینداز او را تو دریا ولا تخافی نترس ولا تحزنی از فراق و جدای او هم غمگین نباش چونکه خدا دو وعده باش کرد وعده اول یک انا رادوه الیک ما این را برمیگردانیم به تو دوباره به آغوشت برمیگرده دوباره به خانت برمیگرده دوم و من المرسلین ما این را از پیامبران قرار میدهیم لذا این تحت حفاظت ماست تو دلش الله این را انداخت تو نگران نباش همین کار را بکن بالاخره تو نیل انداخت رود نیل انداخت و از قضا نیل همون مسیر خودش را میبره اما در گذشته پادشاهان طوری بودند که از نهرهای بزرگ از رودهای بزرگ یک شقی یک بخشی را برای کاخهای خودشون چکار میکردند میکشیدند مثلا یک بخشی فرعون برای کاخ خودش حفر کرده بود که آب بیاید آب نیل از جلوی کاخ او رد بشه یا اینکه کاخش کناره نیل بود بالاخره این صندوق به اون شقی به اون بخشی که به سمت کاخ فرعون میره به با هدایت فرشتگانی که الله تعالی اونها را مامور کرده و به اون سمت رفت به دست فرعون افتاد فالتقطه آل فرعون اون را آل فرعون چی کرد؟ آل فرعون برداشت لیکون لهم عدوب و حزن این لام لام عاقبت است تا که برای اونها دشمنی باشه و سبب غمی باشه یعنی عاقبتی میشه اونا به نیت دشمنی بر نداشتن نمیدونستند عاقبتی میشه که برای اونها دشمن و غمی شد ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین فرعون و هامان و لشکریانش در این مسئله بیچاره بر خطا بودند بر اشتباه بودند و قالت امرأة فرعون زن فرعون به فرعون گفت قرة عین لی ولک ای فرعون این بچه ای هست که باعث خونکی چشم من و تو میشه چون میگویند که فرعون اولاد نداشت زن فرعون اونطور که در روایت ها آمده احادیث اسمش بود بی بی آسیه بی بی آسیه بنت مزاحم البته یک چیز اینجا هست خدمت شما عرض کنم که در تورات هست که دختر فرعون او را از آب دید و برداشت حالا تطبیقش چطوره ما معتقدیم اولا که قرآن تحریف نشده تورات تحریف شده قرآن دست نخورده تورات دست خورده شاید کسی اونجا هم زن فرعون بوده زن فرعون را تبدیل به دختر فرعون کرده این جواب اصلی همینه البته یک سری جوابهای دیگری هم بعضی بزرگان ذکر کردند این هم میشه که چون اونجا هست ابتدا دختر فرعون او را دید از تو دریا او برداشت آورد پیش زن فرعون حالا این زن فرعون نامادریش بود چون که اولاد نداشت این گفت که دیگه من این برای خودم متبنا می سازم بچه من بچه ندارم چه بچه نازیه چه زیبا است موسی علیه السلام نور خاصی هم داشت لذا گفت که این باید بچه من بشه با فرعون مذاکره کرد اینا من میخوام نگه دارم فرعون از همون روز اول همین احساس را داشت که این همون بچه نباشه وقتی چون تا تمام تدابیر را برای جلوگیری از همین بچه میکرد ولی ببین الله تعالی چی میخواد بکنه و مولانا عبدالماجد دریابادی یکی از مفسران هندوستان است ایشون یک چیزی نوشته الله عالم به خاطر اینکه بین قرآن و بین تورات که اون چیزی که در تورات آمده تطبیقی باشه میگه همون طور که در عهد قدیم در عهد باستان مثلا در ایران همینطور بود در مصر باستان هم همین طور بوده که اون زمان پدر با دخترش ازدواج میکرده پدر با دخترش مگر کسرای ایران با دخترش در زمان رسول الله ازدواج نکرد ازدواج کرد لذا این هم زن فرعون بوده هم دختر فرعون بوده در رسومات اونها این بوده لذا اگر بخوایم تطبیق بیان بکنیم البته بر اساس زن هست بر اساس یک احتمال هست به خاطر اینکه تطبیق بیاد بین این دو کتاب این, این فرموده وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک زن فرعون گفت که باعث خونکی چشم من و تو میشه لا تقتلوه این را نکش از بین نبرد معلوم میشه که فرعون قصد کشتنش را داشت و فرعون طبق روایت ها میاد که گفت این همونی که من دنبالش میگردم پس خودش اینجا آمد این زنش چسبید و فرعون زنش را هم دوست داشت زنها گاهی بالاخره جلوی قدرت ها میستند لا تقتلوا عسى ان ينفعنا ما توقع داریم امید داریم که این به ما نفع برساند همین یعنی که گفت عسى ان ينفعنا واقعا موسی به او نفع رساند موسی علیه السلام به او درس ایمان داد چنان درس ایمانی و چنان نفعی که آخرتش آباد شد بهشت مال او شد نفی بزرگتر از این بس این نتیجه انابت نتیجه احترام و ادب ولو اینکه در طفولیت باشه عسى ان ينفعنا امید داریم به ما نفع برساند او نتخذه ولدا یا او را ما برای خودمون متبنا یعنی پسر خانده پسرخانده قرار میدهیم فرزند قرار میدهیم و هم لا یشعرون الله همین کار میکردند و اونا نمیدانستند نمیدانستند که همین اون فرد انه الذي یفسد یفسد ملکهم علی یده یفسد ملکهم کسی که پا کشور اونها از بین میره و خراب میشه به دستش همین فرده این فرد را میخواهند که نگه دارند اما از طرف مادر موسی دلش بیقرار بود چون که خواهرش را فرستاد تو برو دنبال کن ببین یه وقتی سربازان نبینند خبر نداره که سربازان الهی را مستقیم بردن پیش خود فرعون نه اینکه سربازان فرعون خود فرعون لذا او بیقرار بود و اصبح فؤاد ام موسی فارغا گشت دل مادر موسی فارغا یعنی بیقرار بی آرام آرامش نداشت ان کادت کادت لتبدی به لو لولا ربطنا على قلبها الله می فرماید همانا نزدیک بود ان کادت این مخففه من المسقله همانا نزدیک بود دی ظاهر کند این را نزدیک از بس بیقرار بود فریاد بزنه مردم بچه من تو دریاست نزدیک بود همین کار را بکنه ولی این کار را نکرد الله می فرما اگر ما دلش را قرص نمی کردیم دلش را محکم نمی کردیم همین کار را می کردیم لولا الربطنا على قلبها اگر ما دل دلش را ربط نمی دادیم یعنی دلش را قرص نمی کردیم چرا این قرص کردیم لتکون من المؤمنین تا از مؤمنین باشد در آینده موسی پیامبر میشه و این مؤمن به موسی میشه لذا به دخترش چی گفت مریم بنت عمران و قالت لاخته قصیه به دخترش گفت به خواهر موسی قصیه اون را دنبال کن فبصرت بهی عن جنوب اون را میدید از دور از دور فقط صندوق چرا دنبال میکنه این صندوق به کجا میره و هم لا یشعرون اون فرعونی ها نمیدانستند او از دور نظارگر بود تا اینکه بالاخره صندوق را بردن تو کاخ بردن اون هم آمد اون زمان این در و دربان ها نبود که امروزه هست از کنم هفت خان رستمی نبود هر کسی می آمد زنها می آمدن پیش زنهای کاخ می نشستند او هم آمد آمد دید که همه زنها تعجب کنند چنین بچه ای از بچه هم بچه ناز گریه کنند هر کاری می کنند که به شیر بدند هیچ سینه ای را نمیگیره هیچ پستانی را نمیگیره شیر نمیخوره الله تعالی این کار را کردن با موسی تا موسی را برگرده این تدبیر الهی است لذا الله می و حرمنا علیه المراضع ما حرام کردیم بر او شیرهای دیگر را مراضع یعنی زنهایی که شیر میدند تمام شیرهایشون را خدا میفرم ما حرام کردیم یعنی اجازه ندادیم موسی بخورد بمکد همه پریشان بوده این بچه چرا شیر نمیخوره فلان شیر ده را بیارید فلانی را بیارید فلانی هر بچه با اونس میگیره اون بیارید همه را آوردن دیدن نه نتیجه نمی این بچه گویا دنبال کسی دیگه است این خواهر موسی هم خواهر پیغمبر دیگه در آینده پیغمبر میشه زرنگ بود اون گفت که من یک زنی سراغ دارم که او اگر بیاد و شیر بده قطنش سینه او را میگیره آسیه از بس بیقرار بود و ناراحت بود برای این بچه خودش گفت زودتر بیار رفت مادرش را آورد همین که موسی را به بغل گرفت موسی دنبال گویا گم شدهش بود سینهش را گرفت شیرش را گرفت الله می فرماید و حرمنا علیه المراضع من قبل از قبل ما حرام قرار داده بودیم بر اون شیر دهندگان را فقالت هل ادلکم گفت آیا من راهنمایی کنم شما را علی اهل بیت بر اهل بیتی که یک فلونه لکم این را کفالت کنم برای شما این را میتونن نگهداری کنند و هم له ناصحون اونها نسبت به این خیرخواه هستند اون را قطعا خوب نگهداری میکنند چون خانواده خوبی هست لذا اینها پذیرفتند آمد شیر داد معلوم میشه که تمام چیز طی شد به مادر موسی گفته شد ببر شیرش بده حقوقم بگیر پول هم بهش میدادند دیگه مفت هم به موسی شیر نمیداد و آسیه گفت فقط پیش من بیار که من همیشه ببینم هر روز هر هفته هر ماه والله عالم بالاخره یکفلونه و وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عینها ما او را برگرداندیم به پدر به مادرش کی تقر عینها تا چشمش خونک باشه تا چشمش خنک بشه این وعده اول بود که انجاز وعده اول خدا وعده کرده بود که انا رادو الیک همین دیگه برگرداندیم ولا تحزن تا اینکه غمگین نشه از فراق بچهش ولتعلم ان وعد الله حق تا بداند این مادر که وعده الله حق هست ولكن اکثرهم لا يعلمون اما اکثر مردم نمیدانند وعده الله حق هست و چطور هست بالاخره این مرحله ابتدایی موسی به همین صورت پیش مادر نگهداری میشه مادر اون رشیر شیر میده ولی ظاهر مادرش آسیه هست اینجا همیشه تو کاخ میاد و الله تعالی در کاخ او را در قصر او را تربیت میکنه تا اینکه جوان میشه قوی میشه نیرومند میشه تا اینکه یک روز اتفاقی میفته اون که در این وسط بوده در 20 سال گذشت سی سال گذشت قرآن از اونها یاد نمیکنه معلوم میشه این زمان سی ساله بود چون بعدا ده سال مدین ماند و از مدین برگشت نبوت بهش رسید نبوت عموما به چهل ساله ها میرسه لذا اینجا این اتفاق که براش افتاد سی ساله بود بالاخره اتفاق به این صورت افتاد که موسی علیه السلام همیشه رنج می برد چون اونجا دیگه متوجه شد مادر و خواهر بهش گفتند که شما فرزند ما هستید اما به ظاهر فرزند اونها هستی اونجا هم برو فرزند مایی تو و موسی علیه السلام همیشه رنج می برد اون چیزی که نسبت به بنی اسرائیل انجام می گرفت ظلمی که قبطی ها بر سبتی ها می کردند یه روزی رفت دید که کسی هست دو نفر با هم درگیر شدند یک عرض به خدمت شما که قبطی داره سبتی رو میزنه که باید برای من کار بکنی این بار من را تا فلان جا ببر و اون باش درگیر بود موسی دید که این قبطی مظلومه سبتی مظلومه بن اسرائیلی مظلومه ولما بلغ اشده وقتی که رسید به سن قوتش واستوا واستوا یعنی برابر شد جوان برابری آتیناه حکما و علما ما به او دادیم حکم و علم حکم یعنی فهم و دانش حکم معنی فهم علم دانش اینجا حکم به معنی نبوت نیست چون بحث نبوت بعدا میاد حکم به معنی داوری میاد فیصله قضاوت همه که خلاصش به فهم و عقل و درک برمیگرده و كذلك نزل محسنین این گونه ما بندگان مخلص خودمون را پاداش و دخل المدینه على حين غفله من اهلها الله میفرماید وارد شهر مصر شد در حین غفلت اهلش یعنی زمانی که مردم در غفلت بودند مردم به وقت ظهر بود وقت ظهر بود مردم همه استراحت میکردن تو خونه هایش بودن فوجد فیها رجلین یقتتلان دو نفر را دید که با هم درگیرند هذا من شیعته و هذا من عدوه این از گروه و حزب خود موسی بود و این از دشمنانش یعنی این سبتی و این قبطی فاستغاثه الذي من شیعته پس فریاد رسی کرد طلب رسیدگی کرد اونی که از گروه خود موسی بود علی الذي من عدوه بر اونی که از دشمنان موسی موسی وقتی که دید دید که این بیجا داره میخواد ازش کار بکشه موسی علیه و السلام گفت چرا بر این ظلم میکنی؟ گفت باید برای من کار بکنه موسی هم مشتی زد مشت هم مشت پیغمبر بود دیگه مشت معمولی نبود فوکزه موسی مشت زد او را موسی فقضا علی تمام شد بر او دیگر کارش تمام شد یعنی در جا مرد از بین رفت موسی علیه السلام پشیمان شد عجب من باید احساساتم را کنترل می کردم نباید می قال هذا من عمل الشیطان این عمل عمل شیطان است که این, این کار شد انه عدو مضل مبین شیطان دشمنی گمراه کننده و آشکاری هست لذا کار اشتباهی کردم ولی خب موسی رفت به اون بنی اسرائیل هم گفت به کسی نگی رفت توبه کرد معلوم میشه که انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات قبل از اینکه به نبوت برسند هم معرفت و شناخت پروردگار را به صورت کمال دارند و بعد این بنی اسرائیل بود بنی اسرائیل از فرزندان یعقوب بودند آبا و اجدادشون تمام پیامبران بودند مدتی گذشته بود سستی ضعف آمده بود ولی ایمان بود لذا موسی توبه کرد قال رب انی ظلمت نفسی بار اله بر خود ظلم کردم من زیاده روی کردم فغفر لی مرا ببخش فغفر له الله میفرما خدا او را بخشید انه هو الغفور الرحیم همان پروردگار بخشاینده و مهربان هست لذا موسی علیه السلام اینا همه الهام شد وحی نبود هنوز در دل خدا دلش را محکم کرد که تو بخشیده شدی از بس مناجات کرد گاهی انسان خیلی با خدا حرف میزنه مناجات میکنه چیزی میخواد یا مربوط به آخرت است یا این دنیا است در این دنیا مثلا ایمان تقوا خدا ترسی بعدم به دلش میاد که خدا قبول کرد این اعلام الهی است لذا موسی علیه السلام با خدایش عهد بست درباره آینده که چون تو مرا بخشیدی در آینده من هیچ وقتی پشتیبان و حامی هیچ کسی نمیشم قال رب بما انعمت علی بار الها بسبب اینچی که انعام کردی بر من فلن اکون ظهیرا للمجرمین من هیچ وقت پشتیبان مجرمین نمیشم از هیچ مجرمی من دفاع نمی کنم فاصبح فی المدینه خائفا یترقب موسی در شهر خوف زده بود ترقب انتظار میکشید که کی پلیس بیاد دستگیرم بکنه کی سربازا بیاند مرا ببرند خب همینطور با احتیاط گاهی در اوقات خلوت میرفت بیرون روز دوم رفتید دوباره یا روز دوم بود یا یک روز دیگه بود فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ در این هنگام همون کسی که یاری طلبید از او دیروز یستسرخه دوباره او را فریاد میزنه موسی به کمکم بیا موسی متوجه شد که این خودش یک آدم لجوج و ارز کنم کسیه که همیشه درگیر میشه موسی ناراحت شد موسی میخواست اونا را از همدیگه جدا بکنه فقط بهش گفت انک لغوی مبین معلوم میشه تو آدم گمرایی هستی که قوایت تو گمرایی تو آشکاره هر روز درگیر هر روز درگیر چرا تو اینطور درگیر میشی موسی رفت که اینها را از هم دیگه جدا کنه اون فکر کرد که اون مشت دیروزی الان مال من میشه نصیب من میشه موسی هنوز نرفته گفت که همون طور که دیروز اون کشتی میخوای الان منو بکشی تا اینه گفت اون قبطی که باش گلاویز بود اون رها کرد گفت پس اون فامیل ما را موسی کشته دیروز اون رفت گزارش بده فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما زمانی که اراده کرد که بگیرد اونی را که دشمن اینها بود بگیرد اون را جدا کند و دورش کند اما این اسرائیلی گفت این سبتی گفت قال یا موسی ای موسی اتريد ان تقتلنی تو میخوای مرا بکشی کما قتلت نفسا بالامس همان گونه که دیروز کسی را کشتی ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض ای موسی تو اراده نداری مگر میخوای که در زمین سرکشی کنی ظلم کنی در زمین هر روزی که را میکشی امروز نوبت منه و ما تريد ان تكون من المصلحين تو نمیخوای که اصلاح کنی بین ما بین مردم مصلح باشی نیکوکار باشی بجای صلح ما زنی میزنی لذا موسی علیه السلام لو رفت بعد از اینکه لو رفت بالاخره اون سبتی هم قبطی هم ویل کرد و رفت گزارش را داد علا ای حال اونجا تصمیم گرفته شد حکم صادر شد که موسی دستگیر بشه موسی علیه السلام اگر دستگیر میشد قطعا اعدام میشد چون فرعون از قبل با موسی مشکل داشت در دل فرعون هیچ وقت موسی قرار نگرفت اما یه خیرخواهی بود که دوست موسی بود در میان اون قصر بود در میان اون افراد مقرب بود اون با خبر شد از تصمیمی گرفته شده که موسی دستگیر بشه و دست موسی باید اعدام بشه و جاء رجل من اقصى المدینه يسعى از گوشه شهر مردی آمد می دوید عجله داشت زودتر خودم را به موسی برسانم قال یا موسی ان الملأ ای موسی همانا رؤسا و درباریان یعتمرون بک درباره تو مشوره میکنن لیقتلوک تا تو بکشند فخرج از من میشنوی خارج شو از این شهر انی لک من الناصحین من برای تو یک خیرخواه هستم من میخوام تو نجات بیابی فخرج منها خائفا یترقب الله میفرماید موسی از این شهر خارج شد در حالی که میترسید و یترقب یترقب یعنی منتظر بود منتظر الطلب من هل یلحقه منتظر بود که آیا عساکر میاند او را میگیرند دستگیرش میکنن منتظر بود به همین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 هست که موسی علیه السلام قدر اطلاعات دارد که اولا اینها از تحت سیطره فرعون و مصر و حکومت فرعون خارج هستند اونجا حکومت فرعون نیست یک دلیل که مدین را انتخاب میکند اینه و دلیل دوم اینه که موسی علیه السلام میداند اهل مدین از فرزندان ابراهیم علیه السلام هستند از اولاد ابراهیم با موسی نسبت هم دارد چون موسی هم از اهل از اولاد ابراهیم است اونها از اولاد مدین هستند که خدمت شما قبلا عرض کردم مدین فرزند ابراهیم علیه و السلام هست اما از همسری به نام قطورا از اون همسر مدین هست اینها نسل هست موسی از نسل اسحاقه اسحاق و مدین با هم برادرند لذا احساس میکنه احساس خیشاوندین و احساس فامیلی به این خاطر به طرف مدین میره الله میفرماید ولما توجه تلقاء مدین وقتی که متوجه شو به جانب مدین اما میخواست مدین بره راه مدین را بلد نبود از قرآن معلوم میشه که راه را بلد نبود دعا کرد که خدایا من میرم به طرف مدین مرا درست راهنمایی کن قبل از اینکه پیغمبر بشه در اون زمان هم یکی از انسانهای متوکل علی الله بود قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل توقع دارم و امید دارم که رب من مرا راهنمایی بفرماید به جانب مدین به راه درست راه صحیح و بالاخره به اون سمت رفت الله عزوجل هم موسی علیه صلات و سلام را راهنمایی کرد موسی علیه صلات و سلام رفت و به مدین رسید وقتی که شهر مدین رسید اولین صحنه ای که موسی با او مواجه شد چاه مدین بود و آب دادن مواشی و چارپایان بود و مردم را اونجا دید که همه جمع شدند چاه قطعا موسی علیه السلام هم نیاز به آب داره و تشنه هست موسی به اون سمت رفت اونجا که رفت صحنه ای که دید این بود که همه مردم آب میدادند حیوانات خودشون را آب میکشیدند از چاه آب میکشیدند اونجا حوزچه های بود اونجا جویها بود که آب را اونجا می ریختن و هر یکی گوسفندان خودش را آب میداد اما دوتا زن بودند که با هم خواهر بودند اینها گوسفندان خودشان را جلوگیری نمی نمیگذاشتند و یک گوشه نگه داشته بودند متوجه شد که اینها غریبه هستند و اینها را مردم تحویل نمیگیرند و مردی همراه با اینها نیست موسی علیه السلام احوال اونها را دریافت و خاص که به اونها کمکی کند ولما ورد ما مدین وجد علیه امتا من الناس یسقون وقتی که وارد آب مدین شد یافت بر آن گروهی از مردم را که آب میدن حیواناتشون را و وجد من دونه امرأتین تزودان و دید غیر از اونها سوا از اونها دو تا زن را که تزودان ای تمنعان باز می داشتند حیوانات خودشان را از آب قال ما خطبكما گفت حال شما چطوره وضع شما چطوره چرا شما نمیذارید که حیوانات برن آب بخورن اونا گفتن که ما آب نمیدیم تا زمانی که این بقیه چوپانها برگردند برند باقی مانده آبی که از اونها میماند چون آب را نمیتونستن بکشند دل بزرگ بود اینا هم زن بودن منتظر بودن که آب پسمانده حیوانات اونها که اینها به حیوانات خودشون بدن قال تعالی نسقی گفتن ما آب نمیدیم حتی یصدر الرعاء تا اینکه چوپانها برند خب مرد خانه نیست کسی نیست که کمکتون کنه گفتن نه و ابونا شیخ کبیر پدر ما شیخ بزرگی هست پیرمردی هست که او قادر نیست برای آب دادن تفسیر معالم اینجا نوشته که تفسیر این آیات که لا نسقی حتی یسدر الرعا اینه که انا امرأتان لا نطیق ان نستسقی ما دو زن هستیم که نمیتونیم آب بکشیم ولا نستطيع ان نزاحم الرجال نمیتونیم مزاحمت مردان بکنیم فاذا صدروا سقنا مواشینا ما فضلت مواشیهم من الحوز وقتی که اونها برند ما به مواشی و حیوانات خودمون آب میدیم اون آبی که باقی میماند در حوز بالاخره موسی علیه السلام رفت برای اونها آب کشید گفت من برای شما آب میکشم فسقا لهما برای اونها آب کشید آب کشید اونها نمیدونستن موسی میتونه آب بکشه در روایت ها هست که موسی علیه السلام رفت مردم را کنار زد و سر چاه رفت و به اونها گفت دل را بدید که من میخوام آب بکشم برای این گوسفندان اونها خندیدن دل را دادن <clears throat> که این میتونه دل را بکشه چون نمیتونست اون را باید یک جماعتی میکشید یک گروهی بعضی میگویند که ده نفر باید اون را میکشید بعضی نوشتن چهل نفر باید میکشید چنان دلو بزرگی هست موسی علیه صلات و السلام دلو را انداخت همه منتظر بودند موسی راحت به تنهای آب کشید و ریخ برای اینها تمام تعجب کرده این کیه <clears throat> که این قدرت را داره تفسیر نصفی تفسیر مدارک نوشته روی انه نحل قوم عن رأس البیر قوم را کنار زد گفت شما برین کنار ما میخوایم آب بدیم به این حیوانات و سألهم دلوان دلو از اونهاست فاعطوهم دلوان به او دلوی دادند و قالوا استسقی بها یه دلوی بزرگ بهش دادند میخواستن تمسخورش کنن گفت گفتم با این دل بکش فکانت لا ينزعها الا اربعون با اون دلب نمیتونست آب بکشه مگه چهل نفر یعنی دلو خیلی بزرگ جماعت بزرگ منظور هست گروه بزرگی فاستسقى بها و صبها فی الحوز به آب کشید و تو حوز ریخت لذا اینها آمدن دیدن که احسانی شد حوز پر آب شد نه حیواناتشون رو آب دادن رفتن خونهشون وقتی که رفتن خونهشون موسی هم رفت به سایه ای از سایه های درخت پناه برد و کنار رفت و دعا کرد مناجات کرد در هر قدم دعا اونجا که اون قبطی از دستش کشته شد هم دعا بعدا از شهر خارج شد هم رب نجینی من القوم الظالمین اینجا هم فقال رب فسقالهما برای انها آب کشید ثم تولا الى الظل سپس رفت به سمت سایه برای استراحت فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر بار الها من برای اون چی که نازل کنی برای من به من بدهی از هر خیری نیازمندم چون گرسنه بود مسافر بود از راه دور آمده بود هیچ چی نداشت نه جای خوابی داشت نه استراحتی نه خوراکی لذا از خدا خاص از خدا طلبید الله عزوجل دعایش را اجابت فرمود این دخترها وقتی که رفتن خونهشون و پدرشون تعجب کرد امروز زود آمدند اونها داستان را تعریف کردند که بابا چنان مسافری بود و برای ما آب کشید و اینطور قدرت داشت و به ما حیوانات را آب دادیم و زود برگشتیم گفت مسافری خوب جایی نداره شما بریم بیارین قضای چیزی آماده کنید بهش میدیم لذا یکی از دخترها را فرستاد دنبال موسی علیه السلام و او آمد به موسی گفت که پدر ما میخواد که پاداش تو را مزد تو را بده معلوم میشه که اگر انسان کاری را برای خدا انجام بده و برای اخلاص انجام بده اما بعدا بدون اینکه این طرف طمعی داشته باشه انتظار داشته باشه اون طرف دیگه بخواد بهش عوضی بده اگر انسان این عوض را بگیرد این اجر را بگیرد از اجر او که نیتی داشته نیت خیر داشته هیچی کم نمیشه اون اجرش بهش میرسه اینجا ارز کنم که موسی علیه صلات و السلام به خاطر عوض نکرده بود اما شایب علیه صلات و السلام میخواست بهش عوض بده دختره هم میگه و احداهما تمشی على استحیاء یکی از اونها آمد اما راه میرفت بر حیا یعنی حیا و عفت از راه رفتنش مشخص بود اون چیزی که برای یک زن قرآن تعریف میکنه از بین همه اون صفاتش صفاتی که زن داره حیاش را تعریف میکنه می معلوم میشه که الله عزوجل بهترین چیزی که برای بندگان خودش که زن هستن میپذیره و دوست داره حیا هست حیا همین حیا را الله برجسته فرموده و در آیه تعریف فرموده <clears throat> قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا پدر ما شما را خواسته تا که به شما پاداش بده اجر و مزد آب کشیدنی که برای ما آب کشیدی آب دادی اجرش را میده موسی علیه السلام هم نگفت که من نمیخوام موسی در انتظار اجابت دعایش هست از خدایش هست که کسی او را دعوت بکنه لقمه نان بهش میده. لذا بلا درنگ موسی علیه السلام پذیرفت و آمد وقتی که آمد پیش او فلما جاءه وقص عليه القصص سرگذشتش را حکایتش را واقعاتی که برای او آمده کل جریان را برای او بیان کرد او تسلیش داد اون پیرمرد اون شیخ قال لا تخف نترس نجوت من القوم الظالمین از قوم ظالم نجات یافتی اینجا که آمدی اونها تسلطی ندارن حکومتی ندارند ببینید در قرآن کریم بیان نشده که این شیخ کیه شیخ مدین اکثر مفسرین اعتقاد دارند که ایشون حضرت شعیب علیه السلام هست بعضی ها اظهار تردد هم کردند که شاید کسی دیگه هست چون که نامی برده نشده ولی <clears throat> از دلداریش از تسلیه که به موسی میده از ای که برای موسی بیان میکنه معلوم میشه که فرد دینداری هست و اون نظر که میگویند پیغمبر اون زمان بود حضرت شعیب بود وقت پیری و سن پیریش بود ترجیح میشه و اون جانب جانب از کنم قوت قویتر معلوم میشه به دلیل اینکه از سخنانش معلوم میشه که خودش پیغمبری از پیغمبران خداست قالت احداهما یا ابت استأجر الان موسی هم دنبال کار و دنبال یه جایی برای زندگی پناهگاهی این فرزندان شعیب دختران شعیب یا دختران همون شیخ مدین اینها هم نیاز دارن کسی که پدرشون به عنوان اجیر به عنوان کارگر انتخاب کنه که برایشون کار بکنه چون دختر بودن برای اونها خیلی سخت بود مرد خانه پدرشون هست که پدر پیر و ضعیف افتاده لذا به پدرشون گفتن که بابا این شخص را اگر اجیر قرار بدی اگر عمیل قرار بدی کار بکنه برای ما این بهترین گزینه هست چون که هم قوی هست و هم امین هست قوی بودنش را از کجا تشخیص دادن از اون نحوه آب کشیدن و اینکه یک نفر به جای چند نفر میتونست آب بکشه و امین بودنش را از همون نگاهی موسی علیه السلام از حیای موسی و از راه رفتن و رواج موسی علیه السلام میگویند در آمدن موسی علیه السلام به او آدرس را گرفت و گفت من جلوتر میرم شما پشت سر حرکت کن تا اینکه بالاخره نگاهش چشمش به اون زن نباشد و گفت که راه را به من راهنمایی کن لذا او هم پاکی چشمش را دید و هم قوتش را دید که چقدر قوی هست به این خاطر گفت ان خیر من استاجرت <coughs> بهترین کسی که شما اجیر بگیری او را برای کار کسی هست که القوی الامین هم قوی باشد و هم امین باشد که ایشون هستند لذا حضرت شعیب چند روزی که موسی را پذیرایی کردند و موسی را از نزدیک شناخت و تشخیص داد شعیب دیگه پیرمردی بود و هم وقتی که تشخیص داد با نسبی که موسی بیان کرد و با مشخصاتی که موسی بیان کرد که ایشون از پیغمبر زادگان هست از فرزندان ابراهیم هست از فرزندان اسحاق و یعقوب هست لذا او را پیشنهاد اصلا برای ازدواج دخترش داد معلوم میشه که وقتی که یک انسان صالحی پیدا بشه انسانی که دیندار هست امین هست صالح هست هیچ ایرادی ندارد که از طرف دختر پیشنهاد داده بشه که شما بیا داماد ما بشو این عیبی نیست این آر نیست شعیب علیه و السلام یا شیخ مدین به او پیشنهاد میده قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی من میخواهم که به نکاح و به عقد تو در بیارم یکی از دخترانم را هاتین همین دوتا دختر یکی از اونها را اما شرطش شرطش اینه که حالا ان تأجرنی ثمانی حجج بر اینکه برای من کار کنی اجیر من بشی هشت سال هشت سال تی هست اما اگر بیشتر از هشت سال بکنی تبرع کنی احسان کنی ده سالش بکنی اون لطف خودت خواهد بود فان اتممت عشرا فمن عندك اگر تکمیلش کردی ده سال پیش خودت از جانب خودت هست و ما اريد ان اشق عليك من نمیخوام بر تو سخت بکنم اما این هشت سال معلوم میشه که اگر کسی را خواستیم برای ما کار بکنه و این کارش چه در عوض مهریه بود چه در عوض پولی که بهش میدیم اشکال نداره اجاره فرد اجاره شخص اجاره کارش به شرط اینکه مدت تعیین بشه و زمان مشخص بشه اگر زمان مجهول بشه شما برای ما کار بکن ما این مبلغ را به شما میدیم این درست نیست مگر بگه که شما برای من یک سال کار کن ده سال کار کن مشخص بشه ستجدونی ان شاء الله من الصالحین ان غریب مرا میبینه اگر خدا بخواد الصالحین هستم من هم با تو برخورد خوبی خواهم داشت موسی علیه السلام میپذیرد موسی هم دنبال پناهگاهی هست جایی هست هم کار میکنه هم بالاخره تشکیل خانواده میده هم اینجا محفوظ میمانه موسی علیه السلام به او گفت قال ذلك بینی و بینک این موعد بین من و بین تو تعین هست ایم الاجلین قضیت هر یکی از این دو موعد را من انجام دادم چه هشت سال چه ده سال اصلش همون هشت سال است فلا عدوان علیه بر من هیچ جبری نیست و بین من و شما خدا را گواه میگیریم والله علی ما نقول وکیل بر آنچه که ما با هم دیگه میگیم خدا گواه است بالاخره هر دو توافق کردند و قرارداد بسته شد بینشان موسی علیه السلام مشغول کار شد بعد از اینکه کار خودش را انجام داد مدت را تمام کرد مدت را که تمام کرد دو سال را هم بر او اضافه کرد ده سال تمام شد ده سال که تمام شد موسی علیه و السلام هم ازدواج کرد هم کار خودش را با شعیب علیه و السلام به پایان رساند بعد از اون خانواده خودش را برداشت که بره بره کجا قبلا این را عرض کردم بر اساس گفته بعضی از مفسرین بره به طرف مصر الان دیگه اون مسئله کهنه شده تمام شده پیش مادرش پیش خواهرش برادرش هارون اونجا هست اینا همه اونجا بودند و میخواست بره اونها را ببیند و بر اساس بعضی از روایت های اهل تفسیر میخواست بره به شام سرزمین آبایی و اجدادیش اونجا رو میخواست بره برای زندگی انتخاب بکنه بالاخره خانمش را بر میداره تا اینکه میره در مسیر راه را اشتباه میره اون نور را میبینه رسالت را الله بهش میده در این ادامه اون داستان است که شما خاندی ترجمه را توجه بفرمایید فلما قضا موسی الاجل زمانی که موسی مدت را تمام کرد و صار به همراه با اهلش رفت اما عند الاکثرین به طرف مصر بیشتری مردم میگه آنس من جانب تور نارا مشاهده کرد از جانب تور آتشی که ظاهر مثل آتش بود قال لأهلهم کثو اني آنست نارا به اهلش گفت ام کثو شما اینجا بمانید من مشاهده کردم آتشی آتشی میبینم لعلی آتیکم منها بخبر شاید از اونجا من برای شما خبری بیارم که راه از کدوم سمته او جذات من النار یا شوره از آتش بیارم لعلکم تستلون تا اینکه شما گرم کنید و هوا سرد بود معلوم میشه شب بود آتشی روشن کنیم خودمون را گرم کنیم فلما اتاها نودی من شات الواد الایمن وقتی که این انجاز اون وعده دوم هست خدای تعالی به مادر موسی چه گفته بود انا رادوه الیک و جعلوه من المرسلین هم برمیگردانیم هم این را از مرسلین قرار میدیم الان این وعده دوم کامل میشه فلما اتاها نودیا زمانی که پیش اون آمد ندا شد من شاطئ الواد الایمن از کنار وادی اما از کنار راستش في البقعه المباركة در اون بقعه و در اون تکه مبارک از جانب شجره درختی بود درخت زیتون بود از کنار اون درخت زیتون ندا برآمد ان یا موسی انی انا الله رب العالمین این مطلب که ای موسی من الله هستم اون اللهی که رب عالمیان هست موسی علیه السلام مونده که چه جای مبارکی آمده و چه خبر خوشی هست اینجا رب العالمین با او هم کلام شده او را خطاب کرده الله بهتر میداند که در اون لحظه موسی علیه السلام چه حالی داشت چه وضعیتی داشت اما به خاطر اینکه موسی باورش بشه به موسی دستور داد و ان القی عصاک خب در آیات دیگه هست که گفت که این دست چیه موسی علیہ الصلوۃ والسلام توضیح داد هی عصای اتوکل علیها واهش بها على غنمی ولی فیها معارب اخرى بالاخره فرمودند که بیاندازش وان القی عصاک فلما رآه رآها تهتز وقتی دید آن را که تهتز یعنی يعني تتحرک حرکت میکنه کانها جان گرچه از نظر جسه اجرای بزرگی بود اما میمان در سرعت مثل جان ای کانها جان فی سرعت الحرکه جان این مار کوچک را میگند مار باریک را میگند اما اون مار باریکی نبود اون صعبان بود اون اجدهای بزرگی بود اما تشبیهش در به جان در چی هست در سرعت حرکت است کانها جان ای فی سرعت الحرکه مع غایت عظم جثتها تفسیر ابو سعود نوشته که جسش خیلی بزرگ بود اجدهای بزرگی بود اما که انها جان گویا مار کوچکی بود والله مدبرم ولم یعقب تا موسی دید پشت داد و پشت سرش را اصلا نگاه نکرد چنان میدوید و گام بر داشت که توجهی نکرد صدا زده شد یا موسی اقبل ولا تخف موسی برگرد اقبل یعنی روبرو شو متوجه شو نرو پشت نده به سمت ما بیا و نترس انک من الامنین شما ایمن هستید برای خود شما هیچ خطری نیست شما نترس موسی علیه السلام دوباره برگشت وقتی برگشت دستور رسید که اسلک یدک فی جیبک دستت را در گریبانت فرو ببر داخل کن زیر بغل ببر تخرج بیضاء من غیر سو خارج میشه دست تو سفید اما سفیدیه که زشت نباشه سو نباشه مثل برس نباشه بلکه سفیده زیبا سفیده که می درخشد سفیده که مثل برق هست وضمم الیک جناحک من الرهبه و موسی علیه السلام معلوم میشه که می ترسید بار اولش بود و می لرزید الله تعالی فرمود که وضمم الیک جناحک من الرحبه یعنی بازویت را به خودت بچسبان از ترس ترسی که داری مثل پرنده وقتی که می لرزد دیدید پرنده وقتی که می لرزد بالهایش را جمع میکنه بالهاش را که جمع بکند یک مقدار تسکین میشه آرام میشه لذا گویا به موسی علیه السلام دستور داده شد که این ترسی که داری بازویت را و دستهایت را بچسبان به بدن خودت را جمع کن تا اینکه این حالت خوف بره تفسیر آلوسی نوشته و هو مأخوذ من فعل الطائر عند الامن بعد الخوف پرنده بعد از اینکه بترسه چیکار میکنه احساس امن بکنه دیگه اون بالش که طور باز هست اون بالش را جمع میکنه به بدنش میچسبونه و هو فی الاصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحاله لسا بهش گفته شد که مثل طائر عمل کند مثل پرنده عمل کند فذالک برهانانه لذا ای موسی این دوتا حجت هستن با تو یکی عصا یکی ید بیضا از جانب رب به سوی فرعون و ملع فرعون در باریان فرعون انهم کان قوم فاسقین اینا قوم فاسق بودن اما موسی علیه السلام بعد از اینکه رسالت بهش میرسه الان معروضات خودش را ذکر میکنه چند تا عرض داره چند تا مسئله داره هدف موسی علیه السلام کنارگیری و سرپیچی از امر رسالت نیست بلکه از الله عزوجل میخواهد که تقویت بشه میخواهد که با قدرت بره چنان بره که بتونه وظیفه را انجام بده رسالت را به نحو احسن انجام بده طلب من الله ما یقوی قلبه و یزیل خوفه از خدا چی خاص چیزی که باعث تقویت قلبش بشه چیزی که باعث ازاله خوفش بشه لذا اون خاص از پروردگار بنابر این گفت قال رب انی قتلت منهم نفسا گفت بار اله من کشتم از اونها نفسی را فاخاف ان یقتلون میترسم مرا بکشند خب برای جانش نمیترسه بکشند و بعدا رسالتی که به من دادی انجام نپذیرد رسالت صورت نگیرد به این خاطر برادرم هارون با من باشه که اگر یکی از ما از بین رفت دیگری پیام را برساند پیام به اونها برسان پس هم موسی و غم موسی به خاطر رساندن پیام هست نه به خاطر جان خودش و اخی هارون هو افصح منی لسانا برادرم هارون از من از نظر زبان فسیح تر است من لکنت دارم او فسیتر است فارسله معی ردعا او را با من بفرست به عنوان معاون به عنوان کمک کننده رد میگویند مددگار کمک کننده قولی که او هم مرا تصدیق کند چطور مرا تصدیق کند یعنی وقتی که بیان میکنیم و اونجا از طرف اونها عکس العمل داده میشه نشان داده میشه جر و بحث میشه یک کسی باشه در کنار من منو تایید بکنه ما دو نفر وقتی که حجت بیان کنیم ما دو نفر وقتی که مطالب را بیان بکنیم شیواتر رساتر بهتر میرسانیم انی اخاف ان یکذبون من میترسم اونها مرا تکذیب کنند الله تعالی اجابت فرمود قال سنشد عضدك اخیک این اجابت معروض دوم هست که همعیه عیه ردا فرمود که ما بازویت را با برادرت میبندیم یعنی برادر را بازوی تو قرار میدیم ما و معاون تو قرار میگیریم تو را تقویت میکنیم و نجعل لکما سلطانا اون معروض اولی که گفت خدای من میترسم چون من چنین اشتباهاتی در میان اونها دارم الله میفرماید که ما برای تو تسلط قرار میدهیم یعنی شما را چنان حیبت و چنان روب و چنان غلبه میدیم که اونها نزدیک تو نخواهند آمد فلا یسلون الیکما اونها به شما نخواهند رسید لذا جرأتش را نخواهند داشت الله تعالی به موسی چنان رو داده بود شما دقت بفرمایید فرعون فرعون الان دیگه اذعان کرده بود باور داشت که اون بچه که به من معبرها گفتند یا پیشگوها گفتند یا کاهنها گفتند که سبب میشه ملک تو از بین بره پادشاهی تو از بین بره اذعان داشت که موسی است چون موسی در همون ایام در صندوقچه آمد تو کاخ نگهداری شد بعدا به گمان خودش میگفت اشتباهش این بود که خودم نگهداریش کردم بعدا وقتی که بزرگ شد زد به خود ما تو گوش خود ما زد از, از بین خود ما یکی را کشت بعدا متواری و فراری شد الان دستور قتلش هم صادر شده یعنی قتل موسی توجیه داره از نظر اونها چند سال فراری بوده و همون فرد هم هست بهانه هم برای کشتنش هست آدمی را کشته پس تمام اینها اسباب هستند که باید موسی از بین بره و فرعون از طرفی هم آدم دل رحمی نیست که بگیم دلش سخت یک انسان صفاک خونریز بیرحم که حتی از اطفال نمی گذشت اطفال را از دم تیغ همه را می میگذراند خب چرا این انسان قسی القلب و این انسان بیرام الان با موسی کار نداره الله خواسته الله میفرما فلا یسلون ایلیکم این فرعون بار بار خواد که موسی را تمام بکنه کارش را بکشد اما الله بهش توفیق نمیده الله وقتی که بخواد بنده ای را حفاظت کنه خوب حفاظتش میکنه لذا موسی گفت فاخاف ان یقتلون اجابت او معروض اول اینه الله میفرماید و نجعل لكما سلطانا چنان قهری چنان غلبه از شما بر دل اونها بیندازم که فلا یصلون الیکما اونها به شما نرسند لذا شما بروید به آیاتنا انتما همراه با آیات ما شما هر دو و من الغالبون هر کسی که پیرو شما باشد شما غالب خواهید شد شما و پیروان شما غالب خواهید شد موسی علیه صلات آمد و عنوان کرد رسالت را پیام را اونها همون عنوان کردند عنوان جادو این جادوگری هست رفتی جادو یاد گرفتی الان آمدی و برای ما میخواهی که نقش پیغمبر بازی کنی از طرف خدا هستی فلما جاءهم موسى بآیاتنا بینات زمانی که موسی پیش آنها آمد همراه با آیات واضح ما قالوا ما هذا الا سحر مفترا گفتن این نیست مگر جادویی هست که افترا شده بر خداوند و ما سمعنا بهذا هذا فی آبائنا الاولین ما این چیز را یعنی این توحیدی که تو میگی نشنیده بودیم در آبای اولین ما در پدران اولین ما وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده موسی گفت رب به من بهتر میداند چه کسی هدایت آورده از پیش او یعنی رب گواه من است و من تکون له عاقبت الدار الله بهتر میداند که عاقبت عاقبت دار و نتیجه خوب مال چه کسی هست انه لا یفلح الظالمون همانا شان این است که ظالمان رستگار نمیشوند کامیاب و وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری وقتی که بحث رب شد بحث ربوبیت و خدای بزرگ شد فرعون الان احساس خطر میکنه فرعون مبارزه میکنه با دعوت موسی فرعون به ملعش به درباریانش به کاخنشینانش خطاب میکنه و قال فرعون یا ایها الملأ فرعون گفت ای ملأ ای درباریان ما علمت لکم من اله غیری من نمی شناسم برای شما هیچ الهی غیر از خودم من سراغ ندارم من نمیدانم غیر از خودم غیر از من کسی نیست و میخواهید تحقیق بکنم این کار را میکنم فاوقد لی یا هامان روشن کن برای من ای هامان بر تین بر گل یعنی گل گل بر گل آتش روشن کن تا خشت پخته بشه یک بنای پخته و یک بنای مستحکم درست کنیم فاجعل لی صرحا برای من سکوی درست کن صرح به قصر هم میگند کاخ هم میگند و مکان محکم و مرتفع را میگند منظور سکوی قصری چنان قصری که بلند باشد لعلی اطلع الى اله موسى شاید من برم به سرک بکشم برای فریباندن مردم این را میگه اعتقادی نداشت به اله موسا تا که برم اونجا ببینم که واقعا چنین الهی هست یا نه و الا اصلش اینه که و انی لاظنه من الكاذبین من او را از کاذبین میپندارم ببینیم بعد از این آیا هامان چنین چیزی درست کرد برایش یا نه اول این از حماقت فرعون بود قبلا ما خاندیم در حوامیم که از حماقتش بود به همان گفت چنین چیزی برای من درست کن به دلیل اینکه چقدر مگه او میتونست اون بنا را بلند کنه چند متر میتونست ارتفاعش را بده هر اندازه که میتونست نمیتونست به اندازه کوها برسن کوها خیلی ارتفاع دارند خب تو که واقعا دنبال هستی که جای بلندی بری برو سر کوه چرا این همه زحمت میکشی حال بعضی میگویند که این فقط بلوفی بود کاری نکردم بعضی میگه نه همان همین کار را کرد البته روایت های زیاد اینجا هست که هیچ یک از اینها سند نداره میگویند که فقط معمارها و های این تر پنجاه هزار نفر بودند همه اینها اسرائیلیات هستند الله عالم لا نصدق ولا نکذب پنجاه هزار نفر اینها کار کردند و یک بنای مستحکمی همهش با آتش و با آجر و با سنگ و بنای بسیار مستحکمی که اینقدر رفی شد اینقدر بلندش کردند که هیچ کسی نمیتونست اونجا بالا بره به قدرت خدا فقط فرعون تونست بره چون خدای تعالی میخواست که استدراج بکنه اینها میدان بده و میگه از اونجا که رفت مگه چقدر بالا بود اونجا فرعون رفت مردم پایین بودند و از اونجا فرعون همون روایتی این روایت روایت ضعیفی هست همه این روایت ها قابل اعتماد نیستن که تیرکمانی برداشت و زد به طرف آسمان و الله تعالی از اون طرف تیر را برگرداند خونی بود میخواست بیشتر اینها در غرور خودشون بمانند حالا ای حال بعدا جبرائیل امین با یک بال خودش گوشه بال خودش تمام این بنا را خراب کرد که هزاران نفر اونجا تلف شدند بالاخره اینا را اهل تفسیر ذکر کردند و نوشته اینا همه ضعیفند و انی من الكاذبین من با این عمل کرد پس توی فرعون هم اعتقاد داری که موسی خدایی دارد اول قبول نداشتی باز دفع دخل میکنه میگه نه من او را از کاذبین میپندارم ولی خب درست کن تا اطمینان بشه قرآن میگه واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق فرعون و لشکریانش تکبر کردند بنا حق تکبر کردند یک انسان عاجز حق تکبر ندارد فاخذناه وظنوا انهم الينا لا یرجعون به دلیل همین تکبر به همین غرور اونها میپنداشتن که به سوی ما برگردانده نمیشوند در آخرت لا یرجعون فی الاخره ولا بعث بعد الموت بالاخره اینجا القصه داستان کوتاه میشه فرعون در تمام مراحل مبارزه با موسی ناکام میشه با شکست مواجه میشه حتی در اون میدان مبارزه جادوگران و بعدا جادوگران را از بین میبره موسی علیه السلام با بنی اسرائیل به امر پروردگار فرار میکنه میره فرعون تعقیب میکنه همه اینها را شما خواندید قرآن اینجا خلاصه میفرماید فاخذناه و جنوده او را و جنودش را مؤاخذه کردیم فنبذناهم في الیم اونها در دریا انداختیم فانظر کیف كان عاقبت الظالمین ببین عاقبت و انجام ظالمین چگونه خواهد شد وجعلناهم ائمه يدعون الى النار این فرعون و فرعونیان در دنیا ائمه کفر بودند پیشوایان کفر بودن یدعون الى النار که بسوی آتش بسوی شرك شرک كفر کفر دعوت میدادن و یوم القیامت لا ينصرون در روز قیامت هم اونها نصرت و یاری نمی شوند و اتبعناهم في هذه الدنیا لعنه دنبال اونها قرار دادیم در این دنیا لعنت و نفرین را در همین دنیا خدا نفرینشون کرد و یوم القیامت هم من المقبوحین در روز قیامت اونها از مقبوح ترین انسان زشترین انسان ها چون هر اندازه که انسان عذاب داده بشه شکلش و زشتیش بیشتره بعد از این الله تعالی می فرماید ما موسی علیه السلام را در تور طلبیدیم به موسی کتاب دادیم کتابی که موجب بصیرت بود کتابی که موجب هدایت بود کتابی که موجب روشنی بود تا اینکه اونها و باعث رحمت بود تا که پند بگیرند بر این کتاب عمل کنند این پایان داستان موسی علیه السلام هست ولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا بعد از اینکه هلاک کردیم قرون اولا را یعنی فرعونی ها را دادیم به موسی کتاب را کتابی که بصائر للناس موجب بسیرت برای مردم بود چشماشون را باز میکرد به واقعیت واقف و آشناشون میکرد و هدن و کتابی که موجب هدایت بود علما و رحمت بود عملا اینها دادم دادیم لعلهم یتذکرون این حکمت کتاب هست حکمت تورات هست تاکه اینها پند بگیرند از کتاب نصیحت حاصل کنند عمل کنند و حال الله تعالی جمله معترضه برای حقانیت و صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان می فرماید ای پیامبر شما اینطور این داستان را با این جزیاتش بیان میکنی حتی میگه که موسی وقتی که در تور آمد در اون جانب غربی حتی اون سمتش را مشخص میکنه که سمت شمال و جنوب نه سمت شرقش نه سمت غربش شما اینطور نشانی میدی و بعد موسی که رفت در میان اهل مدین تمام داستانها و اتفاقاتی که برای موسی پیش آمد از کشیدن آب و تا پذیرایی در خانه شیخ مدین و تا قرارداد با اهل با شیخ مدین شما اونجا مقیم که نبودی شما اون زمان که تشریف نداشتی این جزئیات را از کجا میدونی این مسائل را از کجا خبر داری اینها همه و همه دلیل بر اینکه با وحی الله در ارتباطی دلیل بر اینکه شما پیامبر خدا هستی چرا این مخاطبین تو نمیفهمند چرا اینها متوجه نمیشوند لذا این جمله جمله معترضه برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم است وما کنت بجانب الغربی اذا اذ قضینا الى موسی الامر نبودی شما در جانب غربی وقتی که ما دادیم به موسی امر یعنی نبوت را یا تورات را و ما من الشاهدین و شما اونجا از گواهان نبودی حاضر نبودی ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر این بیان ضرورت رسالت است یعنی در قرنهای بعدی که زمان طولانی گذشته بدون رسول بدون رسالت و بدون پیامبری ماییم که ایجاد میکنیم در هر قرنی پیامبرانی و شما را انتخاب کردیم برای خاتم پیامبران ولکن انشأنا قرونا اما ماییم که ایجاد میکنیم قرونی را زمانهای را سالهایی را فتطاول علیهم العمر که طولانی شد بر آنها زمان زمان طولانی شد این همه زمان پیامبر نبود و ما کنت فاویا فی اهل مدین و نبودی شما مقیم ساوی به من ساکن مقیم مقیم نبودی در اهل مدین که تتلو علیهم آیاتنا بر آنان تلاوت کنی آیات ما را که امروز برای اهل مکه آیات ما را میخانی اون زمان نبودی که بر اساس اون دید خودت ولكننا كنا مرسلین اما ما این فرستنده ما هستیم که شما را فرستادیم و این اخبار را به شما دادیم اینا همه دلالت دلالت بر این داره که شما پیغمبر خدا هستید و وحی الهی بر شما میاد و ما کنت بجانب طور اذ نادینا حتی شما نبودید در کناره کوه تور زمانی که ما ندا کردیم به موسی و به او نبوت دادیم به او پیامبری دادیم ولكن رحمتا من ربک اما همه اینها رحمتی هستن از جانب رب تو اینها را الله به شما داد یعنی نبوت به شما داد رحمت به معنی نبوت لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر تا شما بترسانی این فریضه رسول است الله می فرماید ما به شما نبوت دادیم تا که بترسانی قومی را که ما اتاهم من نذیر من قبل هیچ نذیری قبل از شما برای اینها نیامده اینها را بترسانی این وظیفه شماست و وظیفه اونها چیه لعلهم یتذکرون تا اونها هم پند بگیرند تذکر بگیرند پند حاصل بکنند اینها داشته باشید از این آیه معلوم میشه که قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم از زمان اسماعیل به بعد تا این زمان رسول الله چند هزار سال گذشته اصلا پیغمبری برای اهل مکه مبعوث نشده پیغمبری برای این دیار حجاز فرستاده نشده چون که الله تعالی می فرماید که ما اتاهم من نذیر من قبلک از رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اسماعیل اولین پیامبر بود خب حال حکمت رسالت رسول الله چیه الله تعالی می فرماید حکمت اینه که اگر فردا توجه داشته باشید تقدیم و تاخیر در آیه هست اگر فردا به دلیل ایمان نیاوردن برای اونها عذاب آمد مصیبت آمد چه عذاب در دنیا چه عذاب در آخرت اونها نگویند که خدایا ما اگر غفلت کردیم چون پیغمبری برای ما نیامد چون کسی نبود که ما را بیدار کنه پیام تو را به ما برسانه قطعا اگر پیغمبری نیاد و خدا عذاب بده گرفتار بکنه به خاطر شرکشون به خاطر کفرشون به خاطر انکار قیامت اونها این خواهند گفت و این حقشونه که بگند خدایا ما که خبر نداشتیم شما به ما میفرمودید کسی را میفرستادید تا اینکه این عذر نباشه تا اینکه این بهانه نباشه به همین خاطر ای محمد صلی الله علیه وسلم تو را فرستادیم ولولا ان تصيبهم تخفیف دنیوی هست ولولا ان تصيبهم مصیبت این لولا اصل بس فیقولو هست تا که نگویند وقتی که برسه به اونها مصیبتی چه در دنیا چه در آخرت بنویسید بما قدمت ایدیه مصیبت چرا میرسه به سبب عمل کرد بما قدمت ایدیم یعنی بدلیل اعمال شرکیه و کفریشان فیقولو که بگویند یعنی تا نگویند لولا بر فیقولو هست نگویند وقتی که مصیبت رسید به سبب اعمال شرکیشون نگویند ربنا لولا ارسلت الینا رسولا بار الها چرا برای ما رسول نفرستادی فنتبع آیاتک ما آیات تو پیروی می کردیم و نکون من المؤمنین از مؤمنین می اگر نمی فرستادم اینطور می گفتن. تفسیر بحر المحیط نوشته والمعنى لولا انهم قائلون لولا از کردم بر فیقولو از نه لولا انهم قائلون از عوقبو زمانی که اونها عذاب داده می اگر نمی گفتند بما قدموا من الشرك والمعاصی بسبب شرک و معاصی نمی گفتن بار اله هل ارسلت الینا رسولا چرا پیامبری نفرستادی محتجین بذلك علینا به این حجت می گرفتن اگر این نبود ما ارسلنا که پیامبر ما تو را نمی فرستادیم لذا تو را فرستادیم تا این بهانه نباشه تا این عذر نباشه بالاخره خواهند گفت که چرا پیامبر نفرستادی که فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین به این خاطر ما پیامبر را فرستادیم اما وقتی که این پیامبر آمد با مذهب حق آمد با دین حق آمد فلما جاءهم الحق من عندنا زمانی که حق از جانب ما آمد قالوا لولا اوتی موسی مثل ما اوتی اونها چی گفتند اعتراض کردن چرا همون معجزه که موسی داده شد شما داده نشدی چرا معجزه شما مثل اون معجزه نیست اون معجزه معجزه عصا بود ید بیضا بود فیقولوا ربنا لها فلما جاءهم الحق وقتی که حق آمد توحید آمد به وسیله رسول الله آمد قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی گفتن چرا داده نشد به این مثل آنچه که داده شده به موسی الله تعالی میفهم مگر وقتی که به موسی اون معجزه داده شد مخاطبان موسی مردم زمان موسی مگر کفر نکردند ایمان آوردند چه تضمین وجود دارد که اگر محمد صلی الله علیه و سلم با همون معجزات بیاد شما ایمان بیارید شما همون فرعون هستید شما همون خواهید گفت که این هذا لسحر مبین شما پس اگر به رسالت میخواستی ایمان بیارید شما دلایل را نگاه میکردید شما اصلا از نظر عقلی بررسی میکردید تحلیل میکردید پیامبر چی داره میگه شما به حق, حق میرسیدید ولی شما از همو اول با تعصب پیش آمدید اون آیات و معجزات بیاد هم شما همین تعصب را به خرج میدید شما قطعا میگید که جادو هست سحر است الله تعالی می فرماید اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل آیا کفر نشد کفر نکردند به اون چه که موسی داده شد قبل از این مگه فرعونیان کفر نکردند قبطی ها کفر نکردند چی گفتن قالو سهران تظاهرا دو تا جادوگر ظاهر شده و بعضی میگن قالو سهران تظاهرا یعنی اگر ما به اینها به رسول الله صلی الله علیه و اون معجزه را میدادیم قطعا پیغمبر را با موسی یکی میکردن سهرانی یعنی دو تا تورات و قرآن یا سهران به معنی ساهران موسی و محمد اینا ظاهر شدن و قالوا انا بكل کافرون و گفتم ما به هر یک می یعنی ما به هر یک از اینها منکریم خب لذا اونها اولا که قرآن مجید خودش یک معجزه هست خودش یک آیه هست قرآن را وقتی که چی گفتند سحر گفتند تورات را هم سحر گفتند الله تعالی می فرماید قل فأتو بکتاب من عند الله و اهدا منهما شما که اینا را قبول ندارید از جانب خدا کتابی بیارید که اون کتاب بهتر راهنمایی کند از این دو اتبعه من هم از اون کتاب شما پیروی میکنم این کنتم صادقین اگر راست میگید ولی اگر نداری بیایید بیاید تسلیم بشید بیاید قبول کنید فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ای محمد صلی الله علیه و سلم اگر اجابت نکردم برای شما شما بدون دلیل عدم اجابت چیه فاعلم انما يَتَّبِعُونَ اهواءهم بدان که پیرو خواهشاتشون هستن اونها پیرو حقیقت نیستن دنبال واقعیت نیستن بلکه اونها پیرو خواهشات هستن تعصب خشک دارن و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله چه کسی گمراهتر از اون انسانی که پیروی کند خواهشات خودش را بغیر هدایتی که از جانب الله باشد ان الله لا يهدل قوم الظالمین الله عز وجل راهنمایی نمی کند و توفیق هدایت نمیده چنین قوم ظالم را بالاخره اینها اگر بهانه میکنند برای اینکه معجزه مثل موسی داشته باش خب کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در اعجاز کم ندارد قرآن چرا به قرآن ایمان نمی آیا کتابی بهتر از قرآن دارند ولقد وصلنا لهم القول اینجا الله تعالی بعد از این جوابشون ترغیب میده به سوی قرآن الله میفرمه این قرآن را بالاخره پیاپی ما آیات را فرستادیم پیاپی دلائل را فرستادیم ولقد وصلنا لهم القول یعنی پیاپی مراد از قول آیات هستند احکام هستند دستورات هستند پرستادیم لعلهم یتذکرون تا اینکه اونها تذکر بگیرند اما خداوند عزوجل در اینجا تعریف میکند از بسیاری از اهل کتاب مؤمنین از اهل کتاب که اونها وقتی که قرآن نازل شد مثل عبدالله ابن سلام و بعضی دیگر از علماء یهود که در زمان رسول الله به رسول الله ایمان آوردند الله تعالی می فرماید اونها واقعیت بین هستند اونها خالی از تعصب هستند اونها ایمان آوردند و گفتن این از جانب پروردگار ما هست و اجر اونها هم دو برابر الله تعالی مضاعف به اونها اجر میده چرا؟ چون هم به کتاب گذشته به تورات ایمان داشتند و هم به قرآن لذا الله می فرماید الذين آتيناهم الكتاب این دلیل نقلی از کتب سابقه و از علماء سابقین است الذين آتيناهم الكتاب آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم من قبله قبل از قرآن هم به یؤمنون آنها به قرآن ایمان میآورند و اذا یتلا علیهم هرگاه تلاوت میشه بر آنان آیات ما قالوا آمنا به آنها گفتن ما ایمان داریم به این آیات انه الحق من ربنا همانا این آیاتی که نازل میشه حق هست از جانب رب ما انا کنا من قبله مسلمین همانا ما قبل از این تسلیم بودیم قبل از این میدونستیم این پیامبر می آید الله می این انسان هایی که این گونه تسلیما در مقابل قرآن اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا این افراد این گروه داده می شوند اجرشان دو برابر بما صبروا به سبب تحملشان به سبب صبرشان صبرشان ایمان ایمانشان چون به دو کتاب است هم به تورات هم به قرآن هم به دو پیامبر هم به موسی و هم به محمد <coughs> و یدرؤون بالحسنات السیئه و این افراد چون اعمالشون مقبول است به وسیله اعمال حسنه سیئات را دفع می یعنی گناهانشون پاک میشه و مما رزقناهم ينفقون و وصف سوم اینا بخیلم نیستند انفاق میکنن در راه الله حب مال مثل بقیه علماء دین فروش ندارند علماء دین فروش یهود و اذا سمعوا اللغو و هرگز لغوی بشنوند سخن بیهوده منظور از لغو اون کلامی که بر علیه اسلام باشه بر علیه قرآن باشه بر علیه رسول الله باشه اعراض میکنند روی گردانی میکنند و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه اعراض و لنا اعمالنا ولكم اعمالكم و میگویند برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شماست ما ایمان داریم سلام علیکم این سلام سلام تحیه نیست سلام متارکه یعنی ترک ما و شما لا نبتغی الجاهلین ما جاهلین را دنبال نمی کنیم یعنی ما با جاهلین جر و بحثی نداریم ما ایمان داریم این علماء یهود که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند برای اینها معلوم میشه خیلی فشار آمد از سوی قومشان قوم با اینها درگیر شدن با اینها جر بحث کردن چرا شما ما را بی کردید بی اعتبار کردید چرا شما مدرکی شدید برای محمد اونا همین گفتند که ما ایمان داریم ما باور داریم از طرف خداست و ما با شما بحث هم نمی کنیم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اما ببینید خداوند تعالی می ولقد وصلنا لهم القول پیاپی وحی فرستادیم با این وحی فرستادن پروردگار اهل کتاب یهود اونایی که اصلا از نسل دیگه بودند ایمان آوردند اما نزدیکترین افراد خود پیامبر ایمان نیاوردند این تقسیم تقسیم الهی است حتی تو پیامبر بخواهی که عزیزترین فردت را که ایمان بیاره نمیتونی هدایتش کنی انک لا تهدی من احبابتا تقریبا همه مفسران معتقد هستند که این آیه در رابطه با ایمان ابو طالب نازل شد وقتی که رسول الله ناراحت بود که ابو طالب ایمان نیاورد و یکی از بهترین اموهای رسول الله بود و از محبوب ترین افراد به رسول الله چون که خیلی زحمت کشید برای پیامبر و جانانه از پیامبر دفاع هم کرد در کنار پیامبر بود تا آخرین لحظات ایستاد و به قریش اجازه نداد کوچکترین تعرضی بکنه دفاع ابو طالب یک دفاع تمام قد بود دفاع پدرانه بود دفاع دلسوزانه بود اما به خودش ایمانی نصیب نشد پیغمبرم خیلی خواست آخرین لحظات بر بالینش رفت گفت که امو فقط همین کلمه را به زبان بیار تا من بتونم پیش خدا شفاعتت بکنم که خدایا امویم در آخرین لحظات کلمه توحید را گفت ابو جهل و بعضی دیگه اونجا هم بر بالینش بودند گفتند به او آر دادند اترغب عن ملت عبد المطلب ابو طالب نکنه تو هم میخوایی از دین پدرت عبدالمطلب برگردی بالاخره ابو طالب مانده بود که کدوم یک را راضی بکند از یک طرف او بهش میدادن تعصبش را تحریک میکردن از یک طرف رسول الله دلسوزی میکرد آخرین لحظات اونچه که در حدیث صحیح مسلم آمده ابو طالب گفت علی ملت عبد المطلب من بر ملت عبدالمطلب هستم بر دین عبدالمطلب هستم رسول الله دلش شکست ناراحت شد الله تعالی می فرمه ای پیامبر من انک لا تهدی من احببت تو هدایت نمی کنی کسی را که دوست داشته باشی معنیش اینه که هدایت به دست خدا است. پیامبران نزدیکترین افراد خودشون را که دوستشون داشته باشند نسبت به اونها احساس داشته باشند پدرشون باشه مثل پدر ابراهیم فرزندشون باشه مثل فرزند نو اموی عزیز باشه مثل اموی رسول الله نمیتونه هدایت کنند چون پیامبران مختار هدایت نیستن مختار کل مسائل نیستن الله است لذا الله میفرماید انک لا تهدی من احببت همانا شما راه هدایت نمی کنی کسی را که طبعا دوست داشته باشی این هم تسلی برای رسول الله است که این قومی که این افرادی این فامیل که شما اینقدر حریص هستید هدایت نمیشن نگران نشو ولكن الله يهدي من يشاء اما الله است که هدایت می کند هر کسی را که بخواهد و هو اعلم بالمهتدین اون ذات اون رب پاک بهتر میداند مهتدین را کسانی را که هدایت شدند وقالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا این سرزنشی هست برای بعضی از سران عرب و سران قریش بعضی را که رسول الله میرفت دلسوزی میکرد خیرخواهی میکرد دعوت میداد چی میگفتن چه بهانه ای میگفتن یا رس ای محمد ما ایمان نمیاریم دلیلی داره ما اگر ایمان بیاریم تمام قبایل دیگه به ما حمله میکنند و ما را از همینجا میرو باید میبرند اصلا این شهر و این خانه و این حرم را از ما میگیرند تمام ملت عرب بر دینی هست ما هم بر همون دین میمانیم تا خودمان محفوظ بشیم یعنی ما اگر ایمان نمی آوریم به خاطر تحفظمون هست به خاطر اینکه حفظ بمانیم الله تعالی این سخن بیجا و پوچشون را ذکر کرد و جواب داد و قالو ان نتبع الهدى معک اگر ما همراه با تو تابعداری بکنیم دنبال کنیم هدایت را به دنبال هدایت باشیم به دنبال ایمان باشیم نتخطف من ارضنا ربوده میشیم اختطاف ربودن را میگن ربوده میشیم از همین بلادمون از سرزمینمون بقیه عرب ها بر ما حمله خواهند کرد ما وقت دین اونها را ترک بکنیم بر ما حمله خواهند کرد ما از این خانه و کاشانه و از این دیار بیرون میکنند لذا ما برای حفظ خودمون هم شده ایمان نمیاریم الله عزوجل بر این بهانه پوچ و دروغین تبصره میفرماید جواب میده اولا الله میفرماید بی انصافا نگاه کنی تمام دنیا در هر جمرجه همه جا اختلافه همه جا نامنیه اما خداوند این بقعه را این تکه را خدای عزوجل امن قرار داده این کیه که اینجا را امن قرار داده رب هست و بعد اینجا خدای تعالی انواع رزق و روزی با وجودی که هیچ کشاورزی نیست اینجا دامداری نیست اینجا هیچ زراعتی نیست تمام خوراکی ها تمام خوردنی های دنیا اینجا فراهمه با وجود که شما شرک دارید بت پرستی دارید خدا این دو نعمت را به شما داده یکی چی یکی امنیت بقیه امنیت ندارند یکی رزق شما در کنار شرک و کفر بت پرستی این دو نعمت را دارید اگر توحید داشته باشی این نعمت ها به وفور به صورت کامل به شما داده می شوند ببینید علامه آلوسی میگه که حاصل جواب و خلاصه جواب اینه که حاصل رد انه لا وجه لخوف من التقطف هیچ دلیلی برای ربایش که خوف دارید از ربایش دلیلی وجود نداره چرا؟ ان آمنو اگر ایمان بیاورند کی شما را می رباید فانهم لا يخافون منه اینها از تخطف و ربوده شدن نمی ترسن در حالی که وهم عبدت الاصنام اینها بت پرستند فکیف یخافون اذا آمنو چطور می ترسن وقتی ایمان بیاورند و ضمو حرمت الایمان الى حرمت المقام حرمت ایمان ایمان خودش یک تحفظی داره انسان را حفظ میکنه وقتی که حرمت ایمان هم باشد و حرمت این مقام و حرم هم باشد خب چند برابر امنیت شما بالا میره الان امنیت ندارید که هر لحظه خدا امکان داره شما را عذاب بده اون وقت دیگه هم امنیت شما از بالا چی میشه تامین میشه هم از پایین و زمین لذا الله می فرماید اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا ما تمکین ندادیم اونها رجائی ندادیم در حرمی که آمن هست خوفی اونجا نیست یجبا الیه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا یعنی آورده میشه چیده میشه بسوی اون حرم میوه و خوراکی های هر چیزی رزق از جانب ما ولكن اکثرهم لا يعلمون اما اکثر اینها نمیدان خدا چه نعمتی داده و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها اینا میترسند که ما را از بین نبرند الله تعالی میفرماید شما از من بترسید شما وقتی که کفر و شرک میکنید مثل قریه های دیگر که تکبر کردند چطور من اونها را نابود کردم میبینید اون قریه ها را برید نگاه کنید آثار بجاماندهشون را لذا شما بترسید که از طرف خدا برای شما عذابی نیاید و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها چقدر از قریه را که ما حلاک کردیم بطرت معیشت یعنی اونا به سبب معیشت و غذا و رزق و روزی مغرور شدن سرمست شدن دو مغرور شدن گرفتار غرور شدن خدا میگه ما اونها را هلاک کردیم فاکلوا رزق الله و عبد الاصنام لذا عاشوا في البطر در غرور و تکبر زندگی کردند رزق خدا خوردن ولی بت عبادت کردند فتلک مساکنهم این هست خانه هایشون بری خانه هایشون را و آثار بجا ماندهشون را ببینید لم تسکم من بعدهم الا قلیلا بعد از اونها اونجا مورد سکونت قرار نگرفت مگر اندکی کسی زندگی نکرد و کننا نحن الوارثین ما بودیم وارث یعنی خدای تعالی می فرماید که همه چیز به دست ما بود در اختیار ما بود وما ما کننا ربک مهلک القرى حال این بیان سنت الله از پیامبر خدا فرستاد و خدا همیشه سنتش اینه که تا زمانی که پیامبر نفرستد هلاک نمی کند و ما کان ربک مهلک القرا نیست رب تو هلاک کننده قریه ها و شهرها حتی یبعث فی امها رسولا حتی که بفرستد در مرکز آن ام یعنی چی؟ شهر مرکزی در مرکز آن پیامبری که یتلو علیهم آیاتنا بر آنان آیات ما را تلاوت کند و ما کننا مولک القرى الا و اهلها ظالمون ما هلاک کننده نیستیم قریه ها را مگر اهلشان ظالم باشه یعنی به خودی خود ما هلاک نمی کنیم دلیل برای نابودی و هلاکت اونها وجود دارد و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون الله تعالی اینجا بیان میفرماید که شما هر نعمتی دارید چون که اونها یک چیزی که باعث عدم ایمان بود همین انحماک در دنیا و غرق در مادیات بود الله تعالی میفرماید و ما اوتیتم من شيء هر چی که شما داده شدید از رزق روزی امکانات هر نوش، چه مسکنش چه مرکبش چه معکولش چه مشروبش چه ملبوسش همه نوع فمتاع الحیات الدنیا و زینتها اینا متاع و کالای استفاده زندگی دنیا و زینت دنیا هستند اینا زود گذرند اینا پایان میپذیرند اونی که باقی میماند نعمتی است که پیش خدا ذخیره برای تو و ما عند الله خیر و ابقا اون که نزد خداست او بهتر است و او همیشه میماند ماندگار است خیرون کیفیت است ابقا کمیت است همیشه میماند افلا تعقلون آیا شما عقل ندارید خرد ندارید نمیفهمید که به اون دل ببندین نه به این چون اینا به اون اعتقادی نداشتن الله تعالی تشویق به سمت او بیان می فرماید افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله تعالی در اینجا تقابل بیان می فرماید تقابل حال مؤمنین و حال مشرکین یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیام را آوردند رسالت را آوردند دو گروه بودند یک گروهی ایمان آوردند و یک گروهی کفر کردند خداوند می‌فرماید آیا اون انسانی که ما به او وعده بدیم وعده حسن مثل یک مؤمن مثل یک موحد فهو لاقی او اون وعده را دریافت می کند یعنی به او میرسد مثلا وعده وعده بهشت وعده وعده مغفرت وعده وعده اجر و پاداشه فهو لاقی او به اون وعده میرسد آیا این انسان برابر است مثل اون انسانی است که من متعناه متاع الحیات الدنیا مثل کسی که ما به او متاع دادیم کالا دادیم در زندگی دنیا اینا مثل هم هستند بهش کالا دادیم ثم هو یوم القیامت من المحضرین سپس در روز قیامت این جز حاضر شوندگان از کجا بنویسی بر جهنم آیا اینا مثل همند اون یکی به وعده خدا میرسه به بهشت میرسه به رضای خدا میرسه این یکی کجا میرسه من المحضرین حاضر میشه بر پرتگاه جهنم اینها هیچ وقت با هم برابر نیستن پس ای انسان ففهم بفهم کدوم را را انتخاب بکنی و الله تعالی برای همین مشرکانی که راه غیر خدا را گرفتن راه خدایان باطل را گرفتن راه آلهه مزعومه را گرفتن برای اینها تخویف بیان فرماید. اینها را بیم میده الله می فرماید و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی روزی که اینها را الله ندا می کند صدا می زند می گوید به اونها خدا می گوید این شرکائی کجا هستن شریکان ما به شما این شرکائی الذین کنتم تزعمون آن شریکانی که شما می آنها شریک خدا هستند اون شریکان کجا هستند اما خود اون رؤسای کفر و شرک میاند اقرار میکنند قال الذين حق عليهم القول میگوین کسانی که حق عليهم القول قول بر اونها ثابت شد قول چی بنویسی بالعذاب قول عذاب اونهایی که خداوند عزوجل عذاب برای اونها نوشته یعنی رؤسای کفر و شرک سرداران و سنادید کفر و شرک اونها چی میگوین ربنا هؤلاء الذين اغوینا بار اله اینها کسانی هستن که ما گمراهشون کردیم چرا اغویناهم کما غوینا بار اله ما اینها را گمراه کردیم همان گونه که خود ما گمراه شدیم تشبیه در چیه در بلا جبر اکراه است یعنی خدایا ما اونا را مجبور نکردیم خود ما با اختیار خودمون راه زلالت را انتخاب کردیم برای اینها عرضه کردیم اینها هم راه گمراهی را انتخاب کردند ما مجبور نکردیم هؤلاء الذين اغوینا اینها کسانی هستند که ما گمراهشون کردیم اغویناهم کما غوینا ما اونها را گمراه کردیم بلا جبر و اکرا کم غوینا همان کونه که خود ما بدون جبر و اکرا گمراه شدیم تبرعنا الیک الان از خدا پیش خدا تبری می جویند از اونها تبرعنا الیک خدایا ما بیزاریم بسوی تو میاییم ما کانو ایانا یعبدون اونها ما را عبادت نمی کردن اونها هوای نفسشون را عبادت کردم خواهشات نفسشون را ما را در واقع عبادت کردن خب اینا این سنادیر و رؤسا هستن اقرار کنن حال خدای عزوجل به تابعانشان میگه خدا به اونها میگه که خب شما بخانید همین آلهه خودتون را به داد شما برسن و قیل ادعو شرکاءکم گفته میشه بخانید شرکایتون را فدعوهم اینا هم از بس که سرگردانند عابدان و مشرکان صدا میزنند لات عزا فلان فلان فلم یستجیبو لهم اونا اجابت نمی کنند رأو العذاب همه عذاب را می بینند عذاب را مشاهده کنند لو انهم كانوا يهتدون اینجا الله تعالی با کلمه تمنی میفرماید کاش اینا هدایت می شدند کاش اینها هدایت می یعنی راه شرک را انتخاب نمی کردند راه غیر الله پرستی را هدایت راه غیر الله پرستی را انتخاب نمی کردند و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین همین افراد را خدا ندا میکنه اینم تخویف خوروی است ندا میکنه به وسیله فرشتگان به اونها گفته میشه ماذا اجبتم المرسلین شما در دنیا به فرستادگان من به پیامبران من چه جواب دادید فعمیت علیهم الانباء یوم الله می فرماید که به سبب وحشت و به سبب رعب عمیت علیهم الانباء اخبار واقعی بر اونها پوشیده میماند اینجا عما به معنی کوری نیست به معنی چیه مخفی ماندن مخفی میماند انباء یعنی اخبار واقعی در روز فهم لا یتسالو اونا اصلا سوال نمی چی شد از بس که در وحشت و در حیرتند بالاخره هیچ پاسخی ندارن هیچ جوابی ندارن الله می فرماید اما این این تکلیف تکلیف چه کسانی بود تکلیف مشرکین بود تکلیف کسانی که من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين اما مؤمن که راه ایمان و راه توحید را گزیده فاما من تاب و آمن و عمل صالحا اما اون کسی که توبه کند از شرک ایمان بیاورد به توحید ای صدق به توحید الله و عمل صالح بکند برای خدا فعسى ان یکون من المفلحین امید هست که این از رستگاران باشه این یعنی وعده خداست و ربک یخلق ما یشاء و یختار بعد از اینکه خداوند اینجا هر دو گروه را ذکر کردند گروه مؤمن گروه مشرک حالا الله عزوجل نفی دلائل عقلی را بیان می فرماید و در لابلای این دلائل عقلی نفی مختاریت از تمام غیر الله هیچ یکی از اونها هیچ نوع اختیاری نداره و ربک یخلق ما یشاء و یختار رب تو می آفریند خلق می کند هرچی که بخواد و او اختیار می کند خداوند هرچی را بخواد اختیار می کند خدایان نه ما کان لهم الخیار برای آنها هیچ نوع اختیاری نیست چه ملک باشن چه جن باشن چه انسان باشن سبحان الله الله پاک است از وجود چنان شریکانی و تعالی و برتر است عما یشرکون از آنچه که مردم شریک میسازند و ربک یعلم ما تكن صدورهم و ما یعلنون رب تو میداند اونجا ببین بیان قدرت خدا اینجا بیانه علم خدا قبلا گفتیم برای یک معبود به حق همین دو چیز لازم است که علمش کامل باشه و تصرفش کامل باشه اونجا بحث تصرف بود یخلق ما یشاء و یختار اینجا است و ربک یعلم ما تکن صدورهم رب تو میداند آنچه که مخفی میکند سینه و ما یعلنون و آنچه که علنی و ظاهر می کند یعنی علمش هم بظاهر و باطن است لذا وقتی که علمش کامل قدرتش کامل پس دلیل دیگری برای معبود دیگر ندارد و هو الله نتیجه هر دو دلیل و هو الله پس او هست فقط الله لا اله الا هو نیست هیچ کسی لایق عبادت بجز او له الحمد في الاولى والآخره فقط و فقط برای او هست صفات الوهیت صفات کارسازی فی الاولا والآخره در اولا و آخرت یعنی در دنیا و در آخرت تمام صفات کارسازی که کار انسان ها را سازد مشکل انسان ها را حل کنه فقط او هست وله الحکم فقط و فقط برای او هست حکم و تصرف تمام حکم چه حکم تشریعی که بگه این انجام بدید این انجام ندید حلال و حرام چه حکم تکوینی اینجا رحمت میفرسته اینجا عذاب میفرسته این حکم مال او هست تشریعی هم مال او هست و الیه ترجعون فقط و فقط به او شما برگردانده میشوید خب بعد از اینکه الله عزوجل ذکر فرمودند هم مختاریت خودش را مدیریت عامه خودش را و هم اینکه عالم هست بما ما تکن صدورهم و بما ما یعلنون به همه چیز عالم هست برای این اثبات اینها الله تعالی دلیل عقلی ذکر می کند اما این دلیل عقلی دلیل اعترافی هست قل ارائیتم بگو به من خبر بدهید ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه اگر خداوند قرار بده بر شما شب را برای همیشه به صورت ابد تا روز قیامت شب باشه انسان نمیتونه تصور بکنه من اله غیر الله یاتیکم بضیاء کدوم معبود از غیر از الله از این معبودانی که شما میشناسید کدوم یکی از این هاست که بیاره برای شما روشنی بیاره روز را بیاره اونا هم میدونن کسی دیگه نیست افلا تسمعون آیا شما گوش نمی کنید دلائل حق را واقعیت ها را بفهمید چرا توجه نمی کنید به دلائل گوش نمی کنید قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه بگو به من خبر بدهید اگر الله قرار بده بر شما روز را همیشه تا روز قیامت من اله غیر الله کدام معبود است بغیر از الله یاتیکم بلیل تسکنون فی برای شما شب بیاورد که شما در اون شب سکونت کنید همش روز باشه نیازی به آرامش داری کی میاره این شب را افلا تبصرون آیا شما بصیرت ندارید درک ندارید چرا به این دلائل فکر نمی کنید آخه این تمام تصرفاتی که در عالم هستند این شب و روز که دو تا از بهترین نعمت ها برای شما هستن اینا رو کی میاره این آیات بزرگ مال خدا هستند شما اقرار دارید که لات و عزات شما نمیتونند پس چرا در عبادت با خدا با اون خدای بزرگ این معبودان بی قدرت را بی ارزه را چی قدرتی ندارن چرا با خدا شریکشون میسازید و بعد الله تعالی در ادامه دلیل و توضیح دلیل میفرماید همه اینها سوی ذات واحد است و من رحمته از رحمت پروردگار این هست این رحمت پروردگار که برای شما این نعمت ها را قرار داده و من رحمته جعل لكم الليل والنهار قرار داد الله برای شما شب و روز را لتسکنو فیه تاکه در این شب و روز شما سکونت کنید ولتبتغوا من فضله این لتسکنو متعلق به لیل هست ولتبتغوا متعلق به نهار است از قیاس و از قرینه شما متوجه میشید از سباق ولتبتغوا من فضله تاکه از فضل الله از روزی که الله برای شما فضل فرموده بطلبید ولعلکم تشکرون تاکه شما بنده سپاسگزار پروردگار باشید و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون دوباره تخویف اخروی ببین گاهی خدای تعالی ذکر می فرماید در دنیا اثبات می خدا دیگه شریک ندارد گاهی در آخرت و یوم الان در دنیا ثابت شد کی میتونه شب بیاره کی میتونه روز, روز بیاره کی میتونه این نعمت ها بیاره هیچ که نمیتونه پس خدا شریکی نداره حالا از, نظر آخرت هم و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی روزی که الله ندا کند در قیامت میگوید کجا هستن شریکان من آن شریکانی که الذین کنتم تزعمون آن شریکانی که شما میپنداشتید آنها شریک خدا هستند کجایند بیایند اونها چه میتوانند بکنند الله تعالی میفرماید و نزعنا من كل امت شهیدا اونجا در روز قیامت وقتی که خدا این سوال را می کند از هر امتی از هر گروهی گواهی میاریم این گواه کی هست بنابر قول اکثر مفسران این گواهان انبیای اون قوم هستند و نزعنا من کل امت شهیدا تفسیر مدارک علامه نصفی نوشته نبیهم پیامبرشون را میآوریم، آوریم لأن الانبیاء للامم شهدا علیهم انبیا گواه هستن بر علیه امت خودشون یشهدون بما کانوا علیه هر مسلکی داشتند هم هر مسیری درست یا نادرست انبیا میان گواهی میدهند پس از هر امتی گواهی از خودشون میاریم یعنی پیامبرشون را میاریم فقلنا هاتوا به اون امتهایی که شرک کردند و راه شرک را در دنیا انتخاب کردند به اونها میگوییم هاتو برهانکم دلائلتون را بیارید ببینید فقلنا ما گفتیم قبلا این نکته خدمت شما عرض کرده بودم که شما تمام احوال آخرت را که در قرآن میخوانید با سیغه ماضی میخوانید ما گفتیم نفرمود فنقول ما میگوییم ما گفتیم در حالی که این حادثه هنوز اتفاق نیفتاده در آینده اتفاق میفته اما احوال آخرت را الله تعالی با سیغه ماضی ذکر میکنه همه اقوال آخرت را احوال آخرت را شما بدونید وسیق الذين كفروا برده شدند کفار به سوی جهنم وسیق الذين اتقوا برده شدند در حالی که برده میشوند سیقه نه یساقو در آینده برده میشوند چرا با سیقای های ماضی ذکر می کند دلیل و حکمت اصلیش را الله بهتر میداند هر جا که بحث آخرت با سیغه ماضی علما این نکته را گفتند گفتن ببینید یک اتفاقی که در ماضی افتاده در وقوع اون هیچ شما شک ندارید اما اون چیزی که در آینده میخواد بیفته انسان شک داره میشه یا نمیشه مثلا اینکه دیشب ما نماز عشاء خواندیم تراوی خواندیم هیچ شکی وجود ندارد کسی شک دارد نه این عین الیقین است؟ امشب هم انشاءالله میخوانیم شک داریم موفق میشیم یا نمیشیم زمینش برای ما فراهم میشه یا نمیشه پس همیشه مستقبل مثل ماضی یقینی و قطعی نیست ماضی همیشه قطعی یقینیه خدای عزوجل اتفاقاتی که در قیامت اتفاق میفته در آینده هستند ولی چون اونها به اندازه عین الیقین هستند قطعی هستند هیچ جای شک و تردید تو اونها نیست با سیغه ماضی ذکر میکنه یعنی اینقدر باور کن گویا شد گویا انجام گرفت یعنی شک نکن در وقوع اونها لذا الله می فرماید ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم بإن أمتها مشرك های بيا بريد يعني قفتم يعني یعنی بيا بريد دلائل تانرا فعلموا ان الحق لله انها ميدون انك حق مال خداست يعني حق عبادت حق عبادت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 فمتاع الحیات الدنیا و متاع و زینت زندگی دنیاست و بیان فرمود وما عند الله خیر و ابقا اون که خدا برای شما ذخیره کرده خدا برای شما گذاشته او بهتر است او تا ابد میماند ابقا است حالا این ان قارون کان من قوم موسی نمونه از همون است نمونه از یه متاع الحیات الدنیا است ببینید چطور زود میره چطور در یک لحظه از بین میره لذا دل نبندید به زرق و برق دنیا به تجملات دنیا به زیبایی های ظاهری دنیا دل نبندید دل ببندید به محبوب حقیقیتون به رب واقعیتون که اگر با او باشید همیشه سربلند و موفق هستید لذا ببینید قارون دل بست به اندازه دل بس که در مقابل حق و اهل حق ایستاد در مقابل موسی ایستاد نتیجهش چی شد الله می فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم قارون از قوم موسی بود نزدیک موسی بود فامیل موسی بود اما بر علیه اونها سرکشی و تغیانگری کرد ببینید قارون داستان مفصلش همین جا آمده ذکرشی که دو جای دیگه در کنار فرعون آمده قارون نه اینکه تنها از بنی اسرائیل بود بلکه پسرموی واقعی موسی بود پسرموی حقیقی موسی بود موسی پسرش پسر کی بود موسی بن عمران اسم پدر موسی عمران است من نسب موسی را تا حضرت یعقوب میبرم موسی بن عمران ابن قاهس ابن لاوی ابن یعقوب موسی فرزند عمران فرزند قاهس فرزند لاوی فرزند یعقوب علیه السلام چهار پشت بعد به یعقوب میرسه این قارون اسم پدرش یسهر بود قارون ابن یسهر که یسهر و عمران هر دو برادر بودند یسهر هم فرزند قاهس است عمران هم فرزند قاهس است پس پدر موسی که عمران هست و پدر قارون که یسهر است با هم برادر بودند اینا پسرموی واقعی بودند ان قارون کان من قوم موسی و قارون خداوند بهش سرمایه زیاد داده بود مفسرین ذکر کردند که قارون نماینده فرعون در میان بنی اسرائیل بود قبل از موسی بروبیایی برای خودش داشت چرا این منافق شد و چرا با موسی مشکل پیدا کرد چونکه اون جایگاهش اون محوریتش اون رهبریتش ازش گرفته شد قارون نماینده فرعون بود در میان بنی اسرائیل یا نماینده بنی اسرائیل بود در کابینه فرعون هر دستوری که فرعون میداد اجرا میکرد به وسیله قارون میکرد لذا قارون از فرعون حقوق میگرفت هم از فرعون حقوق میگرفت و هم از بنی اسرائیل باج میگرفت از هر طرف برای خودش جمع میکرد خیلی سرمایه جمع کرد و زمانی که موسی علیه السلام آمد و با دعوت پیامبری خودش با دعوت به سوی خدا و دین و آین توجه بنی اسرائیل را به خود جلب کرد قارون علاوه از اینکه یک نوع رقابت پسرمویی هست بعضی جا شما شاید احساس کردید پسرموها با دیگر رقابت دارند علاوه از اون رقابت پسرمویی موسی جایگاهش را هم داشت می گرفت موسی و هارون پیامبران خدا بودند و کم کم اون مرجعیت قارون رهبریت قارون و ریاست قارون کمرنگ شد توجه قوم توجه بنی اسرائیل به سبت موسی رفت و هارون میرفت لذا از اینجا بود که اغده های قارون بیشتر شد و وقتی که دید تمام قوم قوم مظلوم بود هر کسی که ندای آزادی و نجات سر میداد قوم دنبالش کرد و می کرد وقتی که دید که تمام قوم به سمت اونها رفت قارون هم به ظاهر ایمان آورد قارون هم با بنی اسرائیل هر جا همراه بود تنها دیگه نمیتونست بغیر از بنی اسرائیل بماند وقتی که بنی اسرائیل رفت بسیاری از منافقان مثل قارون و سامری و امثالهم هم در میان اونها بودند 600 هزار بنی اسرائیلی بودند علما نشدن چندین هزار از میان اینا منافق بودند هم بالاخره با موسی همراه بودند از بنی اسرائیل بودند علا ای حال این قارون خدای تعالی بهش سرمایه زیاد داده بود در واقع این مثالی هست برای ناپایداری دنیا برای اینکه انسان مغرور به دنیا نشه مغرور به پست و به سرمایه نشه چطور زود از بین میره چطور زود نابود میشه ان قارون کان من قوم موسی همانا قارون از قوم موسی بود فبغى عليهم بر اونها بدلیل دلیل مال بغاوت و سرکشی کرد تمرد و عصیان کرد و آتیناه من الكنوز الله می ما به او خزانه داده بودیم به اندازه که ما به اون اندازه که ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول فقط کلیدهای او را که بار کرد و به دوش لتنوء دشوار می‌آمد سنگین می‌آمد دشوار می‌آمد بالعصبت بر جماعتی دارای قدرت یعنی یک گروه قوی که فقط کلیدها را بار کرد و بدوش گرفت بر اونها خیلی سنگین بود مگه کلیدها چقدر بودند این نکتر خدمت شما ارز کنم که امروز قفلهای ما خیلی کوچک هستند تو جیب ما جا میشند در, در گذشته قفلها خیلی بزرگ بودند یک قفل به اندازه قد من شما بود شما شاید دیدید در بعضی موزه ها آثار باستانی از قفلای قدیم خیلی بزرگ هستند کلیدشون به اندازه یک چوب بزرگ یک تیراهن یک نبشی کلیدا در بعضی از موزه ها هم گذاشته لذا همونطور که قفلها بزرگ بودند کلیدها هم بزرگ بودند پس جایی که میرفت دیگه کلید نمیشه تو جیب جا بشه کلیدا را با خودشون می بردن کلیدها کلیدهای بزرگ بزرگی بودند و تنها حاملان کلیدها یک جماعت یک گروه بود قدرتمند برای اونها هم بار کردن و حمل کردن این کلیدها سنگین بود لتنو دشوار و سخت بود بر جماعت عصبه جماعت اولو القوه قدرتمند اما بعضی از مفسرین مثل زحاق و غیرو نوشتند که مراد از کلید خود خزانه هست کلید نیست در عربی به خزائن میگویند که کلید مثلا شما خاندی تو قرآن و عنده مفاتح الغیب پیش خدا های غیب است یا خزائن غیب کلید ذکر میشه مراد خزائن است دیگه پس مطلب اینه که وقتی که قارون جای میرفت اون زمان هر کسی سرمایه داشت دیگه سرمایش را تو بانک نمیگذاشت اگر جای دفن میکرد مخفی میکرد یا انباری داشت هم شاید ولی خیلی وقتها خزانه ها هر جا می رفتن با اونها همراه بودن ها همراه بودن نوکرها و چاکرها همراه بودن همه چیز با اونها همراه بود و حتی در ادامه همین آیات معلوم میشه که قارون مانور میرفت با همون سرمایه هاش همه هرچی سرمایه داشت مرکب داشت سواری داشت غلام و کنیز داشت طلا و جواهر داشت همه را با خود بر می داشت و جلوی مردم جست می گرفت مردم فقیر مردم بیچاره می دیدن می گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش ما هم مثل اونچه که قارون داره داشتیم معلوم میشه از این آیه که هر جا رفت سرمایه با او همراه بود پس معنای بر اساس این تفسیر معنای آیه میشه ما ان مفاتحه به اون اندازه داده بودیم که خزائن او که وقتی که هر جا رفت خزانه ها را با خودش می برد لتنوع بالعصبته اون خزانه ها را حمل اون خزانه ها بسیار سنگین و دشوار می آمد بر جماعتی قدرتمند اما قارون مال که داشت خیلی مغرور بود دو کار قارون میکرد بیچاره یکی اینکه قارون غرور زیاد داشت تکبر زیاد داشت دوم اینکه با موسا با پیامبر محبوب خدا خیلی دشمن بود و بر علیه موسی خیلی دسیسه میکرد می میکرد پول خرج میکرد که موسی را بدنام بکنه ما انشاءالله در سوره احزاب میخوانیم که به یک زن فاحشه و زن فاسده پول زیادی داد و گفت وقتی که موسی آمد سخنرانی بکنه در جمع تو بلند شو و آبروی موسی را ببر بگو موسی تو چطور داری مردم را ارشاد میکنی در حالی که خودت با من این کار را انجام دادی بدنامش کن متهمش بکن به زنا این زن همین کار را کرد موسی علیه و السلام متوجه شد که توتعی هست به اون زن گفت که تو را به اون خدایی که تو را آفریده قسمت میدم واقعا من با تو این کار را کردم وقتی که اون قسم جلاله حضرت موسی را شنید ترسید لرزید گفت نه قارون به من پول داده بود گفته بود اینا بگم بیش همونجا در جا اقرار کرد خدا رسوایش کرد لذا اصلش این دو مریضی و این دو بدبختی را داشت یکی اینکه غرور بر مال این هنوز قابل تحمل است دیگری اینکه با اهل حق با پیامبر خدا بر علیه پیامبر خدا اقدام کردن دسیسه کردن توطعه کردن و پیامبر خدا را دلش را به درد آوردن دلیل اصلی از به خدمت شما عذاب قارون همین بود خصف قارون همین بود هیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دلی نیامد به درد ز الله می فرماید و آتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح زمانی که قوم به او گفت مغرور نباش فرح به معنی چی غروره بر مال و ثروت خودت مغرور نباش ان الله لا يحب الفرحين خداوند دوست ندارد مغروران را متکبران را کسانی که خدا به اونها نعمت داده و بعدا اونها تکبر میکنند خدا اونها را دوست ندارد و این سرمایه که خدا بهت داده این سرمایه نعمتی هست به وسیله این سرمایه دار آخرت را خریداری کن بهشت را برای خودت بخر واقعا سرمایداران نمیدونند سرمایداران اگر بدونند راحت میتونن بهشت را خریداری بکنند رضایت پروردگار را بخرند و چیزی از سرمایشون هم کم نمیشه فکر میکنن کم میشه وعده الله است که کم نمیشه اذا الله میفرماید فی ما آتاک الله الدار الاخره طلب کن دنبال کن در آنچه که الله به تو داده دنبال کن و طلب کن الدار الاخره دار اخرت را دار اخرت را برای خودت خریداری کن بهشت خدا را ولا تنس نصیبک من الدنيا و سهمت را از دنیا هم فراموش نکن برای خودت هم استفاده کن نه اینکه همه را در راه خدا بده برای خودت هم باشه و احسن کما احسن الله الیک احسان کن نیکی کن همانگونه که الله به تو احسان کرد تو کی بودی چی داشتی از مادر متولد شدی حتی لباس هم نداشتی لخت بودی این همه خدا بهت داد چرا به بقیه نداد به تو داد به تو احسان کرد خیلی هستن نان شب ندارند تو سرمایت جمع نمیشه حساب نمیشه کی به تو این احسان را کرد رب کرد پس همان گونی که الله به شما احسان کرد شما هم به مردم احسان کن به خلق خدا به زعفا احسان کن شکم اونها را سیر کن لباسی به اونها بده کفشی بخر دلشون را شاد کن و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد في الارض و در زمین دنبال فساد نباش فساد نخوا فساد چیه در زمین تضییع حقوق حقوق مردم را ضایع کردن حقوق الله را ضایع کردن همه اینا فساد ظلم فساده شرک فساده زنا فساده رباخاری که خودش یک ظلم بزرگ فساده خدا را اطاعت نکردن فساده ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين خداوند مفسدین را دوست ندارد اما قارون تنگ نظر چون نظرش به دور نبود نظرش به خدا نبود نظرش به همون مال بود جلو پایش را نگاه میکرد میگفت که چرا من اینا را بدم به دیگران من خودم با زرنگی خودم با هنر خودم با کمال خودم اینها را به دست آوردم بعضی وقتا میبینیم افرادی را که الله تعالی سرمایه داده خیلی از خودشون تعریف میکنند انسان به یاد قارون میفته که کسی اگر خدا بهش چیزی داده این را کمال ذاتی و کمال شخصی خودش بدونه من اینقدر زرنگ بودم میگه من این به این صورت کار میکردم اینطور جمع میکردم و همه همه چیزی که میکردی خدا بهت نشون داد خدا بهت تدبیر داد برنامه داد فکر داد لذا همه را به خدا نسبت بده ببین این فکر قارونی هست که بگه من قال انما اوتیته قارون میگه من داده شدم این را علا علم بر اساس علم و هنر و دانشی که پیش من بود من میدونستم چی کار بکنم خیلی به علم خودش به خرد خودش خیلی مغروره هیچ وقت ماهایی که الله به ما نعمت داده هر نعمتی بعضی ها نعمت مال داده بعضی ها نعمت سواد داده بعضی ها نعمت علم داده بعضی ها نعمت های دیگه قدرت داده مهارت داده هیچ وقت انسان به خودش افتخار نکند نبالد ننازد بنازد به ربی که اینها را داده رضا ببین فقارون چی میگه انما اوتیته علی علم عندي من این چی که داده شدم بر اساس علمی که پیش من بود هنر و دانشی که داشتم تخصصش را داشتم بلد بودم چه بکنم الله پاسخش میده اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اكثر جمعا این بیچاره بیخرد نمیداند که اللهی که اینها را بهش داده این الله قبل از قارون تیگران را که از قارون قویتر بودند بیشتر داشتند اونا را نابود کرد اقوام گذشته قوم عاد و سمود خیلی سرمایه داشتند دیروز شما خواندید که اونا از بس سرمایه داشتن فقط برج درست میکردن برج برای چی نیازی نداشتن توشون زندگی کنند بر یک سکو یک نشانی که این بالاخره علم من هست این نشانی من است من اینقدر دارم اون یکی دیگه میگفت با برج من از برج او قدش بالاتر باشه همون کاری که امروز دارن در غرب میکنن با هم دیگه مبارزه دارن دو تقابل دارن اونها مال بیشتر داشتن الله میفرماید قدرت بدنی هم بیشتر داشتن ولی کجا هستن امروز خدا هلاکشون کرد ای قارون مغرور نباش تو هم نابود میشی الله می فرماید اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله آیا نمیداند که همانا الله قد اهلك همانا هلاک کرد قبل از قارون من القرون از قرون گذشته من هو اشد منه قوه اون انسانی را که شدیدتر بود قویتر بود از قارون از نظر قدرت و اکثر جمعا بیشتر بود از قارون به اعتبار جمع کردن مال خیلی داشت افرادی که خیلی داشتن خدا حلاکشون کرد ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون این تحدید اخروی هست یعنی از گناهشان مجرمان سال نمیشن خدا نمیگه چرا این کار را کردی خدا عذاب میده خدا گرفتار میکنه بالاخره قارون حالیش نبود قارون بیچاره نادان بود نمیفهمید لذا اون گرفتار مال شده بود مست غرور مال بود قرآن تعبیر میکنه فخرج علی قومه این فخر قارونی است فخرج على قومه فی زینته قارون بر قومش خارج شد در همون زینتش در همون تجملاتش تمام و زرق و برقی که داشت با اونها خارج شد یعنی همون طور که ابتدان ارز کردم مال و زینت را با مال و زینت خارج شد به عنوان مانور دادن به عنوان جست گرفتن رژه رفتن که من اینقدر دارم همه مال همراه بود خدمه همراه بود مثل خیلی ها که امروز اگر کسی را خدا مالی داده استفاده کند هیچ اشکال نداره اما فخر فروشی بکند بیاد به بقیه انسان ها نشون بده گردنش را بلند بکند که من اینو دارم شما ندارید و از کنم بدنش تمام باد کند از بس که خودش را بزرگ میپندارد بزرگ میشمارد این دیگه همون نظر است همون دیدگاه است الله میفرماید قال الذين يريدون الحیات الدنیا این تمنای ناقصین است کسانی که کوتاه فکر هستن خیلی از ماها هم مردم را میبینیم با بهترین و از کنم بالاترین ماشین های آخری سیستم میگیم کاش ما هم داشتیم اونجا هم بعضی همین تمنا را کردن نمیدونند که این داشته ها هیچ اعتباری ندارد قال الذين يريدون الحیات الدنيا گفتن کسانی که اراده زندگی دنیا داشتند تمنای زندگی دنیا داشتند یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش برای بود مثل آنچه که قارون داده شد انه لذو حظ عظیم این قارون دارای سهم بزرگ خیلی خدا بهش داده چقدر داره این چی داره چی پوشیده چی سوار شده چقدر حشم و خدم باش همراهه اما عاقلان اهل علم اهل خرد اهل دانش نصیحت کردن نکنید برادران این چیه این چه افتخاریه که اون داره این دنیا میماند ازش وقال الذين اوتوا العلم این تبلیغ کاملین اون تمنای ناقصین بود این تبلیغ تبلیغ کاملین هست وقال الذين اوتوا العلم گفتن کسانی که علم داده شدن مراد از علم نه اینکه قدوری مثل ما خونده بودند علم یعنی فهم فهم دین خدا بهشون داده بود درک داده بود الله بهشون میدونستند واقعیت ها را میدونستند حقیقت را میدونستند وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله هلاکت برای شما تباهی برای شما ثواب الله خیر اون اجر الهی اون پاداشی که الله به بندگانش میده اون پاداشی که الله به اهل ایمان میده خیرون بهتر است از این کر و فر دنیا از این زرق و برق دنیا اون خیلی بهتر است خیر لمن آمن و عمل صالحا بهتر است برای اون کسی که ایمان آورده به خدا و عمل صالح انجام داده ولا یلقاها الا الصابرون این خصلت داده نمیشه مگر صابران داده میشوند کسانی که صابر باشند اونها را الله تعالی این صفت و این خصلت را بهشون میده که درک میکنند واقعیت ها را میدونند میدونند به چه باید دل ببندند الله تعالی فرماید قارون همینطوری که داشت جست گرفت به اصطلاح ما امروزی ها داشت پوز میداد جلوی مردم فخصفنا به و بداره الارض ما او را فرو بردیم او را و دارش را دارش را یعنی تمام سرمایش را تمام اون چی که داشت در زمین او را فرو بردیم این خصف قارون این تمثیلی نیست این مثالی نیست این بیان یک واقعیتی هست هیچ توجیهی نکنید اگر میخواهید که صورتهای خصف را ببینید امروز در دنیا زیاده نمیشنوید گاهی رانش زمین میشه به سبب رانش زمین اصلا یک روستا گم میشه میره تو زمین تمام خونه های مردم مردم بعضی میتونن فرار بکنن بعضی نمیتونن فرار بکنند تمام باغ مردم کاخ مردم خانه مردم به سبب همین رانش میره ته زمین میره معلوم نیست کجا رفت گم شد دیگه لذا الله تعالی چنین شرایطی برای قارون پیش آورد فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله الله می فرماید هیچ گروهی نداشت هیچ جماعتی نداشت ینصرونه من دون الله که او را یاری کند بجز الله غیر از الله کی را داشت تمام اون خدم و حشم ترک کردند وقتی که مصیبتی میاد تمام اطرافیان انسان را ترک میکنند و ما کان من المنتصرین خود قارون هم از منتصرین از انتقام گیرندگان نبود بیچاره نابود شده رفت ته زمین قرآن همین اندازه گفته این که میگویند که هنوز داره میره و میره این ثبوتی نداره الله تعالی نابودش کرد داخل زمین و اصبح الذين تمنوا الان اون ناقصینی که دیروز اون تمنا را کردند در حال اون رجست و رجه دیدند و گفتن کاش ما هم داشتیم کاش ما هم مثل قارون بودیم الان پشیمان شدند الله تعالی ندامت اونها را ذکر می فرماید و اصبح الذین تمنوا مکانه گشتند اون کسان ناقصینی که تمنا می کردند و آرزوی اینکه مثل قارون بودند جایگاه قارون را داشتند اونها بالامس دیروز اونها می گفتند یقولون و ای که الله و یعنی ای وای این کلمه تعجب هست عجیبه کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر پس معلوم میشه که معیار خوش خوشبختی انسان سرمایه نیست این سرمایه یک چیزی است که خدا به بعضی میده به بعضی نمیده به هر که خدا بخواد میده به هر که خدا بخواد نمیده یک برادری را الله تعالی برادر بزرگتر است شام شب نداره برادر کوچکتر الله بهش زیاد داده یک پسرمو را خدا داده یکی دیگر از گرسنگی نمیدونه چیکار بکنه لذا گویا خداوند هست که یبسط الرزق لمن یشا رزق را فراخ میکنه برای هر کسی بخواد من عبادیه از بندگانش و یقدر برای هر کسی بخواد تنگ میکنه پس این نبا استعداد انسان کار داره نه زرنگی انسان کار داره نه سواد انسان کار داره همیشه بنده از میکنم خیلی ها هستن که مدیریت بازرگانی خودن رشتهشون اقتصاده رشتهشون بازرگانیه اما شام شب ندارند این همه علم خونده 16 سال خونده 20 سال درس خونده همین رشته را خونده اما خدا بهش نان شب نداده اما بعضی هستن که بگی اسمت را بنویس بلد نیست بنویسه اینقدر خدا بهشون داده که نمیدونند چطور حساب بکنند جمع بکنند لذا این نبا زرنگی اونطور که قارون بیچاره میگفت نبا هنر انسانه نبا علم و دانشه بلکه این تقسیم الله است به هر کسی که خدا داد هم شکر بکنه هر کسی را که خدا نداد هم صبر بکنه همه را از خدا بدونه اینه انسان خوشبختی و غیر خوشبختی را در مال ندونه هر کسی داد داشت بگه اون سعادتمنده هر کسی نداشت بگه اون بدبخته نه سعادت و بدبختی با دینه چه مال داشته باشی چه داشته نباشی هر کسی دیندار بود اهل سعادته هر کسی بیدین بود اون بدبخته ولو اینکه پول داره یا نداره لذا اینها الان به همین نتیجه رسیدن گفتن که كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يعني معیار خوشبختی و خوش به مال ربطی ندارد الله وجل است که فراخ می کند بر اساس مصلحتی و بر اساس حکمتی که خودش میداند فراخ می کند رزقش را برای هر کسی که بخواهد از بندگانش و یقدر و تنگ می لولا امن الله علینا اگر الله بر ما احسان نمی کرد اگر الله بر ما لطف نمی کرد ما هم مثل قارون بودیم مغرور می شدیم لخسف بنا ما را هم خسف می کرد خدا ما را هم ته زمین فرو می برد لذا وی ای وای کانه لا يفلح الكافرون گویا کافران رستگار نمیشن هر کسی که راه کفر و نفاق را برگزیند مثل قارون اون هیچ وقت روی رستگاری و سعادت را نمیبیند لذا الله عزوجل بعد از داستان قارون بیان میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا اصل داشتن در دنیا نیست اصل داشتن در آخرت. سعی کنید برای آخرتتون چیزی داشته باشید آخرت را خدا به چه کسانی میده این اوصاف مهم هستند این اوصاف را ما در وجود خودمون در زندگی خودمون داشته باشیم الله تعالی می فرماید دو کار در برای سعادت آخرت لازمه یک علوف در زمین داشته نباشید یعنی تکبر در زمین سعی کنی متکبر نباشید هر کس استید عالمی جاهلی دکتری بیسوادی سوادی دارایی ناداری متکبر نباش دو ولا فسادم فی الارض اهل فساد نباش یعنی اهل معصیت نباش فساد از شرک گرفته شرک بزرگترین فساده کفر فساده فسق فساده زنا فساده بیبندوباری فساده هر چی گناه است اینا فساد هستند الله میفرماید این دو چیز را کسی داشته باشد دار آخرت مال اونه سرای آخرت مال او هست لذا الله می فرماید تلک الدار الاخره این دار آخرت نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ما این دار آخرت را قرار می دهیم برای اونهایی که اراده ندارند علوا في الارض تکبر را در زمین غرور را در زمین ولا فسادا و نه را مثل قارون مغرور نیستند مثل قارون اهل فساد نیستند والعاقبت للمتقین انجام نیک و انجام خوب برای اهل تقواس برای بندگان خدا ترس است الله فرماید هر که انجام خوب میخواد راه تقوا را برگزیند راه خدا ترسی را و راه تقوا راهی هست که هر کس میتونه انتخابش کنه الله آسانش کرده من جاء بالحسنت فله خیر منها اینجا الله تعالی قانون را بیان می فرمه قانون تمام اعمال صالحه سبحان الله دین اسلام واقعا دین رعفت است دین رحمت است الله تعالی قوانین در اسلام گذاشته که این قوانین نشان میده خدا چقدر مهربان است یک اعتراضی قبلا هم خدمت شما این نکته را گفتم یک اعتراضی که امروز یهودی ها و مسیحی ها بر ما مسلمانان دارند و مستشرقین دانشمندان اونها که نسبت به قرآن و سنت اونها مطالعه دارند تحقیقات دارند میگویند دین شما چنان دینی هست که خداوند را علیه بالله یک معبود خشن و یک معبود عذاب دهنده و معبود نشون میده که خیلی با بندگان خودش مشکل داره طرفه اما دین ما نه در دین مسیحیت همش خوشخبریه همیش مجده همیش بشارته اما اینها در واقع از دین اسلام خبر ندارند همین آیه را ببینید هر کسی که کاری نیک انجام بده نیکی به اندازه نیکیش خدا نمیده چند برابر بهتر از اون میده من حدیث را خدمت شما خواندم که رحمت خدا اینقدر وسیع ببین این تعلیم اسلام است بندگان را امیدوار میکنه رحمت خدا اینقدر وسیع و اینقدر فراخ و زیاده که در حدیث میاد اگر انسانی نیت میکنه نیت کار خیری میکنه به محض اینکه نیت میکنه فرشته رحمت دستور داده میشه بنویس برای ثوابی تو نیت میکنی برای یک ثوابی نوشته میشه نیت میکنی فلان کار خیر را انجام بدی فلان یتیم را برسی فلان بینوا را شکمش را سیر بکنی برش لباس بخری دلش را شاد بکنی تا نیت میکنی برات نوشته میشه بعدا وقتی توفیقی پیدا میکنی میری این کار را انجام میدی ده تای دیگه برات نوشته میشه ده برابر یعنی فقط با نیت کردن یک ثواب وقتی که انجام میده ده برابر بعد با اخلاص انسان کار داره هر چی که با خدایش صادق تر باشه و کارش صرفا برای خدا باشه چند برابر میشه اما اگر کسی نیت بدی بکند نیت گناه میکند فرشته فرشته رحمت به اون فرشته عذاب میگه ننویس فعلا ننویس شاید نکرد اون نیت کرده شب فلان کار خلاف را بکنه میگه ننویس شاید نکرد اگر شب شد و نکرد همونطور که پیش بینی میکرد نه اینکه برایش چیزی نوشته نمیشه یک اجر برایش نوشته میشه که نیت کرد ولی آخر کار را انجام نداد نیت کرد دل فلانی را در شب بشکنه بزنه تو گوشش ولی نکرد همین که نکرد از خدا ترسید بنویس برش نیکی اما بر اساس نیتش اگر رفت و عمل کرد بعدا میگه که یک گناه برش بنویس اونجا ده تا ثواب اینجا یک گناه پس ببین این در واقع بیانگر رحمت پروردگار است قرآن این گونه رب را معرفی می کند من جاء بالحسنه هر کسی که حسنه و نیکی انجام بده عمل نیک انجام بده فله خیر منها نه تنها به اندازه همون عملش بهش اجر میرسه بهتر از اون والله یضاعف لمن یشاء خدا چند برابر میکنه برای کسی که بخواد اما و من جاء بالسیئه هر کسی که بدی انجام بده فلا یجزا الذین عملوا السیئات پاداش داده نمیشن جزا داده نمیشن کسانی که عمل بد کردند الا ما كانوا يعملون مگر اونچه که عمل کردن به اندازه عملشون بیشتر از عملشون خدا اونها را جزا نمیده اما نیکی خیلی زیاد الله پاداش میده ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد این آیه تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره قصص را ما خواندیم نه سوره قصص داستان موسی بود ابتدای سوره عرض کردم داستان موسی بار بار در قرآن ذکر میشه چون داستان رسول ما مثل داستان موسی است همونطور که موسی مجبور شد ترک بکنه موسی را میخواستن بکشند فرعون دستور قتلش را داد همونطور که موسی ترک کرد مصر را مادر و خواهرش را ترک کرد قوم و قبیلش را ترک کرد همان گونه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه را ترک کرد زمانی که مکه را ترک کرد چون فرعون این امت یعنی ابو جهل تصمیم گرفت رسول الله را بکشند لذا الله دستور داد برو هجرت کن وقتی که رسول الله هجرت کرد قبلا خدمت شما عرض کردم بد جوری دلداده مکه بود خیلی مکه را دوست داشت رفت و نگاهی به مکه کرد و حسرتش و آهش بیرون آمد الله تعالی آیه نازل کرد که ای حبیب من اون ذاتی که این قرآن را بر تو نازل کرده اون ذات تو را به همین جای اولت بر میگردانه لرادک ال معاد معاد یعنی برگردانده هست تو را به همون جایی که از اونجا رفتی تو را میگردن عود میکنی معاد تو چیه مکه تو هست کی تصور میکرد در اون زمانی که رسول الله جای پناهی هست که بره یک جای مخفی بشه خدا اون زمان به پیغمبر تسلی میده دلداری میده که این شهر آخر مال تو میشه فاتحانه برمیگردی پیروزمندانه برمیگردی لذا این تسلیه برای رسول الله الله می فرماید ان الذي فرض عليك القرآن همانا آن ذاتی که نازل کرد فرض انزل از ابن عباس نازل کرد بر تو قرآن را لرادک الى معاد همانا البته برگردانده تو هست به معاد یعنی به مکه قل ربی اعلم من جاء بالهدى موسی هم همینه گفت نه قال موسی ربی اعلمو به جاء بالهدى اینجا به پیامبر میگه همه چیزشو مثل همه ای پیامبر من تو, تو هم بگو ربی اعلم من جاء بالهدى رب من بهتر میداند چه کسی هدایت را آورده و من هو فی ضلال مبین چه کسی مثل ابو جهل در گمراهی آشکار هست وما ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب این باز متفرع است بر این جاعلوه من المرسلین خداوند گفت من به مادر موسی گفت موسی را من پیامبر میکنم اینجا به رسول الله هم میگه و ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب تو امیدی نداشتی که این کتاب بر تو القا بشه این کتاب بر تو نازل بشه الا رحمت من ربک مگر رحمتی از سوی رب شامل حالت شد ای محمد صلی الله علیه وسلم لذا فلا تکونن من ظهیرا للکافرین چون رحمت رب شامل حال تو هست هیچ وقت پشتیبان و حامی کافران نباش همونطور که موسی اونجا گفت فلن اکون ظهیرا للمجرمین نه هیچ وقت من دیگه چون اون قبطی را زد وقتی مرد گفت خدای از این به بعد من هیچ مجرمی را حمایت نمی کنم اینجا به پیغمبر هم میگه فلا تکونن ظهیرا کافری هیچ وقت پشتیبان و حامی کافر نباش کافر را دعوت بده قبول کرد فبها قبول نکرد بذار به حال خودش ولا يصدنك عن آیات الله بعد اذ انزلت اینجا گرچه خطاب رسول الله را هست ولی مراد امته من و شما هستیم شما را باز ندارد از آیات الهی بعد از اینکه نازل شد به سوی شما یعنی الان که آیات خدا نازل شده دیگه بهانه داشته نباشید به این آیات عمل کنید و مهمترین بخش عمل به این آیات چی است سوره مکی هست مهمترین بخشش ایمان هست اعتقاد است توحید است ودعو الى ربک و بسوی ربت فرا بخان مردم را دعوت بده ولا تکونن من المشرکین هرگز از مشرکان نباش نه اعتقادا نه عملا نه باور داشته باش به وجود خدایی مثل خدای عزوجل و نه عملا غیر خدا را کرنش کن سجده کن رکوع کن دعا کن ندا کن نکن این کار را ولا تدعو مع الله اله آخر الله میفرماید نخان فریاد نزن همراه با الله معبود دیگر یا فلان یا فلان این کارها را نکن فقط یا رب بگو فقط الله را صدا بزن لا اله الا هو هیچ معبود بجز الله وجود ندارد کل شیء حالک الا وجهه هر چیزی از بین میره مگر ذات الله ببینی هر چیزی این کل شی شامل همه هست نه فرشته میمانه نه انسان میمانه نه جن میمانه نه روح میمانه نه جسم میمانه خیلی ها هستند که در دنیا اعتقاد به چی دارند اعتقاد به تناسخ دارند تناسخ اینه میگند که اعتقاد دارند که این ارواحی که من و شما داریم در وجود من روح است، در وجود شما روح است. این روح از ابد بوده از ازل بوده و تا ابد میماند در حالی که این صفت صفت خداست خب میگه فلانی مرد چه چطور این روح میماند میگه هر انسانی که میمیرد روحش منتقل میشه یک, یک کسی دیگه مثلا این روح قبلا در کالبد زید بود مسلمان بود بعدا این روح را خدا دستور میده بره در کالبد کسی دیگه شاید غیر مسلمان باشه بعد از اون منتقل میشه بسیاری هستن این عقیده را دارند این عقیده را میگه عقیده تناسخ لذا روح از این منتقل میشه به اون الان یک گروهی هست به نام اسماعیلی شاید شما شنیدید در افغانستان در ولایت بدخشان این اسماعیلی ها زیاد هستند مرکزشون در لندن هست در تمام کشورها کشورهای از به خدمت شما عقب مانده فعالیت دارن در پاکستان زیاد فعالیت دارند اینها و کسی که رهبر اونها هست و اون را هم رهبر میدونند هم پیغمبر میدونند هم خدا میدونند به نام کریم آقا خان الان بیمارستانی هم در کراچی درست کردن به نام بیمارستان خان خیلی معروف است اینها الان اعتقاد به همین تناسخ دارند انتقال روح دارند هر یکی از خدایانشون که میمیره میگه خدا نمرده روحش از اون منتقل شده به این جانشینش الان این جانشینش میشه خدا خب وقتی خدا بمیره او چه خدایی است به این خاطر توجیه میکنند میگویند که روح از اون ارز کنم که خان شماره یک منتقل شد به خان شماره دو از شماره دو به شماره سه از شماره سه به همین صورت اینها اعتقاد به تناسخ دارند انتقال روح دارند الله تعالی میفهمه کل شیء هر چیزی چه جسم باشد چه روح باشد چه بشر باشد چه غیر بشر باشد همه اینها کن حلاک میشه از بین میره الا وجهه مگر ذات پروردگار له الحکم فقط و فقط برای او هست حکم یعنی فیصله قضا داوری که در خلقش نافذ میشه و الیه ترجعون فقط و فقط به سوی پروردگار شما برگردانده میشوید